Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este a esta a este programa, eh, como non a esta edición de hoxe do programa de Galegos Novais donde estaremos dúas oriñas pois falándolles en galego e contándolles cousas da, la, da nosa terra e, e tamén pois aquelas que nos queiran pois escoitar tamén nos poden ou nos queiran felicitar ou nos queiran dixéramos endemoniar un pouco, tamén nos poden facer a través do Facebook. En Galegos Novais Armando. Eh, vamos a presentar o equipo que temos hoxe por aquí, que é o de sempre, pero temos que presentaros cada cada programa. alán das vías de son temos a Fernando, moi boas tardes Fernando. E, e aquí o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes Xulio Boa tarde, querida, querida Armando, Benvidos, queridos eh, ointes eh, e eh, seguidores Un día máis aquí en Radio Samboy Aquí, aquí no 89.4 E este queñes fala, pois, Armando Fernández E como é de costume, pois para entretar un programa que mello é adubialo un pouquiño con música Como se fai o bon caldo hmm. Así que Vamos, Fernando, dallo play, que vamos coitar un poquinho de música. Pois, amigo Xulio, compañeiro Xulio, uh -huh. o outro lado da línea telefónica con esta música, pois vamos recibir, como non, a Ana Vázquez, queixería Airas Moniz. Uh -huh. Alá, ah. na, ali no corazón pois de Galicia enchantada Elio Pedra Ribeira Sacra donde fan esos queixos maravillosos uh -huh. que xa se utilizan en moitos sitios da Costa da Morte Parece ser que sí. As cociñas que... están revoltas tamén co queixo de Airas Moniz. E vamos darlle boas tardes a Ana. Moi mm. boas tardes, Ana. Hola, boa tarde. Boa tarde, benvida. Moitas gracias por atendernos, Ana. E antes de que se me, antes de que se nos esqueza, pois moitos parabéns porque según temos entendido, non un, senón dous premios tendes acadado. O primeiro, a medalla de ouro esa mm, por por o por o queixo mm, mellor o mellor queixo azul de España, en Gourmet Queixos e, a, e a Salón de Gour, no Salón de Gourmets e despois no portal de Gastroactitud o compromiso coa terra, non? Bueno, eh, son algúns máis, pero este esta última semana, bueno, semana é algo, eh, recibimos tres premios, o queixo azul. Eh, foi o, queixo, o mellor queixo azul de España, eh, do Salón Gourmet, uh -huh o sea, medalla de ouro e despois tamén no Salón Gourmet eh, lle deron ao mesmo queixo azul a Sabel sí. o mellor queixo de, de España do Salón Gourmet. Eh, despois eh, o Ministerio de Agricultura eh, a través de Alimentos de España nos deron o, o mellor queixo azul Alimentos de, de España. Alimentos. Mm, e fai, eu creo que fai tres anos, Castro Actitud, nos dou o premio Compromiso Caterra, que é un premio que, que nos encanta porque o di todo, xa o título do, do premio Compromiso un re... Caterra é un recoñecemento é, a vostra sí. forma de, de, de facer as cousas, claro. Eh, exactamente, pero bueno, tamén eh, o, creo que foi o 27 de, de, de setembro eh, ao xornal A Vanguardia mm. eh, a través de, bueno, do, do que a, o comer de, de la vanguardia sí. Hmm. nos deron o premio eh, a letra E de, sí. de da palabra comer, que tamén uh -huh. un, ah. que tamén é de, de sostenibilidade, de ecoloxía, que nos entregou Carmen Ruscalleda. Nada bueno, menos. A verdade que, que una... nos último, no último mes, pues a verdade que nos deron catro premios estamos sí, emocionados, unha, desbordados. Un, ademais unha unha personalidade no no no no, no elemento gastronómico, a Ruscadella é wow. é, é, é un nome especial a nivel mundial. Sí. Sí, a verdad que as palabras coas que nos presentou nos nos emocionaron, aparte eso vindo mm, dunha persona como ela mm, que sí. que bueno, que é todo un referente non na, na gastronomía, non sí. só na española, sino na gastronomía mundial. Sí. E, e ademais, nese acto había cociñeiros de, mm, de gran prestixio que para nós, mm. bueno, estar aí con, con todos eles nese acto, mm. eh, bueno, pues nos enche de, de orgullo mm -hmm. e nos dá, e nos dá bueno, claro. pues quizás máis ánimos para seguir traballando pues, pues, con moitísimo máis entusiasmo porque, bueno, sí. o se, ou seja, que pa... é como un soño case que é, como, é un soño que, que claro. parece que non é realidade claro que realmente si sí, estudemos ali Pois pues que, que, que paga a pena gabarse nós como Hombre. galegos aquí en Cataluña de vosotros de, de ese traballo que estades a facer eh, eh, paga a pena pois porque nun primeiro eh, nun comenzo vos mm, eh, comenzaste des, según teño entendido, según as informacións que me chegan a min, okay. pois con bastante mm, desequilibrio no, no momento en que dixestes, vamos a presentarnos e tal, e, e daremos en principio unha medalla de bronce al ano no, no 2017, e entón mm -hmm. aquelo non, non caeu moi ben, pero coido eu que serviu para sí. ter máis ánimos, para decir, bueno, pois pues, agora traballamos máis. Efectivamente, eso foi unha lección que recibimos e que hai que recibir ese tipo de lección son tan boas como os premios porque sí, a veces claro. dos, dos erros apréndese e a veces hai que parar, sí. marcha atrás e, e volver. No, nese momento nos eh, habíamos salido, foi no 2017, habíamos sí. salido ao mercado en marzo, eh, no mes de, de abril o Salón Gourmet nos dou a medalla de bronce sí, sí. A, ao noso queixo terra, pasta blanda. Sí. E claro, eh, nos estábamos empezando, estábamos produciendo moi pouquiño e, e de repente empezamos a tir moitísimos pedidos, empezaron a a, a, demanda incrementouse moitísimo sí. Mm. e nós, pensando que, que éramos capaces de poder atendela, empezamos a, a ir a un ritmo que non era o noso. Uh ah, -huh, eh, claro. E ao final houve un cambio de paso hasta que nos demos conta de que ese non era o noso ritmo e, eh, eh, claro, eh, paramos porque uh -huh. dixemos, no, non podemos seguir así porque se si seguimos así uh -huh. eh, vamos a... Uh -huh. non vamos, vamos a... Vamos a non falla. vamos a facelo como tiñamos que facelo. Como pensado. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, e eso sí que nos axudou moitísimo, eh, somos conscientes de que o ritmo nos timos unha capacidade de produción, esa capacidade de produción, pase o que pase, non a vamos a cambiar por a demanda, uh -huh. eh, vamos a ir cambiando a capacidade de produción según nos esteamos preparados e eh, eh, sin que cambie sustancialmente o que facemos. É eh, que temos que ter un control absoluto sobre o sobre cada queixo que sale de aquí. Sí. Porque Por... si non temos ese control xa non se dio noso queixo. Por eso no digo momento que... que non somos capaz de tocarlo, uh -huh. a tocar cada un diles claro. e sentilo, xa non é o noso queixo. Entón, esa no, non queremos que os nosos queixos sean números, sí, sí, sí. que sean un elemento vivo que, que se toca, que se acaricia, sí. que se voltea. Muy sí. bien. Por eso digo que vacas felices, leite bon. <laughs> tamén, tamén, eso, dir, eh, eso diría tamén bueno, Ricardo, non? A ver, o de, o de, o de vacas felices, eh, a ver, temos as vacas en pastoreo, eh, sí, sí. comen, están, eh, na inmensa maioría do do de, en casi todo en casi todo ano están, sí, están. no as 24 horas fora, solo sí, se sí. meten para ordeñar. Sí. Eh, e despois hai épocas do ano, obviamente, no mes de decembro eh, prácticamente un máis de mediados de xaneiro, uh -huh. aínda que depende un pouco como veño o tempo, o tempo. pois solo se botan por o día, porque hai tan poucas horas de luz que prácticamente non teñen sí. nada que comer. Claro. Ou, por exemplo, tamén no mes de agosto, uh mm-hmm. -huh. que, bueno, que a pesar de que estamos en Galicia, todo o mundo pode pensar que temos un clima atlántico, <laughs> sí. Mm, temos, no sei quen chantada, temos un clima xa moi continental, eh, e, eh, eh, claro, mm, sí. prácticamente non teñen que comer, se mm. botan, sí, sí que salen, sí. pero as, as horas de calor están dentro, sí, pero sí. bueno, porque fora non farían absolutamente nada, entón claro. un pouco para protexelas. Sí, sí, bueno, pois, pois perfecto. Pois, eh, sí. a eso eso serve vos para poder ter máis ánimos e eh, eh, sí. seguir adiante con ese traballo tan importante. Non somente porque sexa o, o queixo azul máis máis eh, máis bo da península, sí. sino tamén o feito de que eso tamén vos anima a decir, bueno, pois, está de lo facendo ben. Claro. A ver, eh, evidentemente, calquera recoñecemento te anima a seguir traballando, pero xa non só tamén a nós, porque ademais non só somos nós os socios os que, que bueno, porque ademais somos un grupo de xente, a mí uh -huh. sempre me gusta decir que somos todos unha familia, pero unha familia na que, na, na que estamos nós, os que creamos a empresa, pero que ahora eh, hai seis personas traballando, outras seis familias distintas, uh -huh. que, que, bueno, que poden vivir eh, cerca da súa casa, eh, eh, ao final recibir un recoñecemento por o traballo que fan, porque este premio tamén é delas, é diles, uh das, das rapazas que están na, que sería dos dos rapaces que están na, na gandería uh -huh. ao final eso é un ánimo que che dá para sabes, para seguir traballando para que traballen máis contentos porque ademais Jo, me vou a emocionar. Pero que eles o sinten como, como, como ese premio, é sei por... que eles o sinten como se si fora deles. É parte, eh, no, claro, é eh, parte eh, de é parte de, é parte o, vos, eh, podemos eu... nos encanta recordalos, decir que Iles son parte unha parte importante, son quizás a parte máis importante son toque o co leite, uh -huh. sí, sí, que sí. a materia prima, eh, eles son a parte esencial tamén de todo de todo este proxecto, sí. porque sin Iles e sin o leite non teríamos o queixo, entón que recibir estes premios para il, para nós pero tamén para Iles eh, é un premio tamén ao seu traballo. Sí, señor. Mm Sí, señor. Claro. Bueno, porque, premio para todos vos, para todo o equipazo que estades formando, ¿no? Esa, exactamente, pero Porque tamén se di Insisto, tamén iles porque ao final eh sin si eles non estuveran, sí. vale, vamos a facer que iso igual, pero a eles os necesitamos. Claro. Eh, de, como, como necesitamos o leite. Entón, por eso digo, son unha parte esencial de para que un queixo salga mm, necesitamos leite e necesitamos eh, mans claro. eh, mm -hmm. eh, esas mans as aportan iles que son os que ao final co, co seu traballo mm, fan que ese queixo bueno, fan que entre todos fagamos que ese queixo salga ao mercado como sale mm -hmm. Pois tamén, por iso que en lin algún medio, alguna pregunta que me fizeron, que son os trovadores do queixo. Ah, por culpa do nome, claro, claro. Sí, sí, o nome, o nome de Aires Moniz ven, ven precisamente dun trovador, non? Sí. Sí, eh, bueno, nos queríamos que o nome do, da nosa queixería mm, tuvera un significado especial que puxera queríamos que a nosa queixería eh, fora unha forma de vida e que ademais de poñer en valor o traballo que nos facemos sí mm eh, o traballo no medio rural, que tamén puxera en valor uh -huh. eh, todo o que nos rodea, é claro. dicir, o unha forma de vida como é como é vivir no no campo, no, no rural, rural. Uh -huh. unha forma de vida como é vivir na Ribeira Sacra na que na eh. que hai moitas cousas que que que das que se poden vivir e que sin salir sin salir de aquí e que podemos ser moi felices, pero que ademais timos patrimonio eh, artístico, medioambiental, cultural, musical, é dicir, aquí ah, mm, eh, na nosa terra, neste no corazón de Galicia temos un infinidade de, de cousas que que entre todos eh, debemos de poñer en valor. E nos queríamos eso, que o nombre da, da nosa queixería pues, tuvera un, un significado especial. E Airas Moniz eh, se supón que foi o precursor da trova galaico-portuguesa, sí. Eh, nos eh, en Chantada fomos os precursores das queixerías, non había ningunha no, no momento que nos a, a, a instalamos eh, a pesar de ser unha, unha zona gandeira de leite por excelencia eh, uh -huh. nunca nadie había se había arriesgado a facer ah, pa, unha, ah, a transformar o leite. Sí, sí, sí. Bueno, xa que estamos falando de, de, de leite de, mm, e falaxe tamén de, mm, de mans e de... Por que non nos dis cale o secreto do Sabel? <laughs> O secreto do Sabel, xa me lo dixen antes, o secreto do Sabel é o leite. O, porque o leite... Eh, sale das nosas vacas e as nosas vacas alimentanse uh -huh. dos nosos prados intentamos que, que a alimentación sea natural uh -huh. eh, intentamos recuperar as pradeiras autóctonas é dicir a, despois de moitos anos roturando a terra eh, eh, e, sem, eh, sementando semillas foráneas, uh -huh. ao final non salen as as autóctonas, pero sí. si ti lles deixas espacio para que salgan, as semillas siguen estando na terra. Ah, Entón, nós o que estamos facendo é desde desde desde 2012, 2012 mm. intentando eso recuperar eh, esas praderas autóctonas esas ervas que había antes, co cal eso llevan a dar o leite eh, un carácter Mm, pues de aquí, da terra, é mm. como o terruño no, no viño, Okay. eh, eso se lle transmite o leite. Claro. Eh, e o leite é a parte esencial do, do, do queixo. E despois tamén está, pois o que decía antes, o saber facer destas maus maravillosas que que timos de destas de seis personas mm. que, que, que nos axudan a, a Suso, a Ricardo e a min, e que, mm. bueno, tanto na que sería como na granxa. Sí, sí. É eh, un cúmulo de, de, de cousas, de pequenos detalles que fan que, que Isabel salga así. Sí, sí, sí. Eh, eu queria facer unha pregunta. Canto, eh, en que época do ano é mellor... Eh, é mellor o leite eh, no mes da, da primavera no mes do verán no outono ou cada eh, época son... te, ten a súa a súa particularidade eh, é que cada época do ano é, é distinta. Eh, eh, nós, de feito, notamos moitísimo, dependendo de, do tempo que fai, de, bueno, uh eh, -huh. obviamente na, na primavera hai moitísimo máis verde, eh, o leite, mm, no noso caso, ten un color impresionante, eh, moi amarillo, porque mm. os betacarotenos da erva sí. potencian o color xa amarillo que ten o leite da vaca jersey, mm, sí. eh, é completamente distinto, ten moitísima máis grasa, mm. probablemente os sabores sean máis florales, porque tamén a primavera hai, a, hai outro tipo de de ervas que, que sí. non hai no outono, mm. eh, eh eso fai bueno, pois que teña que, en función da época do ano, do tempo que faga, de se si chove, de se si fai sol, uh -huh. pois que, que os sabores sean completamente distintos. Uh -huh. Mm, ni mellor, nin peor, sí, distintos, sí. diría eu. Hai veces que sí, que por exemplo no queixo terra mm, eh, sí que eh, está máis cremoso e hai épocas do ano no que está máis firme. E un pouco tamén é por, o, por como está o leite, pero bueno, xa digo, cada un mm. vai a ese, ese leite, esa época lle vai aportar uh -huh. a cada queixo un carácter completamente distinto ao da outra época e ao final dache a sensación de que estás tomando queixos distintos uh -huh. porque eh, tamén postesos que revolucionastes un pouco as tendas gourmet, no? Porque no mismo desto, pois Pepe Solla, eh, Culler de Pau e outros moitos máis, pois tamén se tamén traballan co vos, o queixo. Sí, a verdade que, bueno, no caso de, de, de Pepe Solla, eh, bueno, de, de, de, sempre de, para nós eh, temos que estar super agradecidos porque foi como o noso padriño, sin conocernos, mm -hmm. encantou o queixo, mm -hmm. eh, E, eh, e bueno, eh, falaba dile de nós, bueno, de feito veo a, eh, lle encanta vir aquí a facer queixo, viñeron <laughs> todos a facer queixo. E, eh, e bueno, a suerte que quizás o noso queixo, eh, o ser completamente distinto os queixos que se facían en Galicia, pois un pouco, non foi unha revolución, pero foi unha sorpresa a que todo o mundo, pois o mellor por ser eso, por ser distinto, uh -huh. pois que te apetece probar, e ao final cando probas e che gusta, bueno, pois decides traballar con il, pero creo que un pouco foi a originalidade do que sacamos ao mercado fixo que pero non só mm, eh, Casa Solla ou Culler de Pau, sino uh -huh. traballamos con un montón de restauración eh, bueno, tanto en Galicia, en Galicia moitísimo dires que temos que estar super agradecidos tanto a restauración como as tendas uh -huh. porque son os nosos embaixadores, son claro. os que defenden o noso queixo día a día claro. porque que ademais nos encanta que nos veñan a visitar uh -huh. eh, que coñezan o proxecto sabes, de cerca eh, que, que laboren con nós de primeira, eh, e despois uh -huh. o, o transmiten de tal maneira que, que ao final iles eh, son os nosos embaixadores, eh, claro. son os que realmente fan que nos vendamos queixo, porque claro. bueno, porque o venden sabes, o venden genial eh, sí, sí, sí. Eh, nos queren, a verdad que temos que estar super agradecidos a todos os nosos clientes, distribuidores tendas, restauración, consumidores claro. finales por como nos acolleron inicialmente e por como nos siguen acollendo. Uh -huh. A veces te da un pouco de medo o, non saber estar a altura de... Uh mm. -huh de, de, de, de todo ese cariño que, que recibimos, non? Eh, e te, medo a, a non a non corresponder como como realmente se se merece porque ben é certo que estos días co co tema dos premios eh, estamos vendo pues, como nos trasladan todo ese cariño, todas esas palabras eh, que nos que nos din oralmente, por escrito, nas redes sociales, jo, que te emocionan, que, bueno, que levamos unha semana chorando. Moi ben. Porque... <laughs> Que, po, pois por eso, por eso nos facémonos eco dese traballo que estades claro. a facer, eh, e eh, tamén temos que gabarnos con vosotros de, de que un, un un traballo tan importante en Galicia, pois mereza ese, ese premio a nivel nacional. Escoito unha cousa, quería che preguntar, o lugar mm, mm donde estades é o lugar de Outeiro, en San Salvador de Asma, non? En Chantada. Sí. Entonces sí, sí. podese visitar os, os nosos ointes ou seguidores que, que saiban, sí, poden, poden estar... Que... Dime. Sí, eh, probablemente, que pasa? Que ahora este ano túmulo así un pouco... Mm, en impas. Eh, Sí, porque estuvimos e ainda seguimos con obras de ampliación uh -huh. porque a, a que sería inicial se nos había quedado moi pequena, só teñamos unha cámara, necesitábamos facer máis. Entón, ainda estamos... Eh, en reforma. Aínda non as acabamos, sí. entón, eh, millor antes de que veñan, e eh, que nos chamen, e eh, que, que preguntar. por si non, porque claro, que non estamos ahora mismo mm, en disposición de, de, de poder ofrecer unha visita ou unha cata como nos gustaría. Entón, uh -huh. preferimos non facelas, eh, pero creo que probablemente a, xa ao longo do 2022 mm, retomar as visitas como estábamos facendo, bueno, no 2019, porque o 2020 tamén foi así un pouco especial. Claro, claro. Pero o tema do, do COVID. Do COVID. Do COVID Pois sí. eso. E, bueno, eh, sigue sendo especial porque, bueno, temos que reducir o número de persoas claro. eh, demais porque temos un espacio moi reducido. Pero nos encantan as visitas, claro, por pois suposto, pois, que, que, que nos visiten que, que, cha, que chamen e que, que que chamen e que concerten visita, eso o que quería sí, decir. Sí, mellor é que, é que chamen porque claro. a veces, pues pois, non se pode, eh, xa digo, mm, ahora mismo hasta yo creo que hasta primavera hmm. no sé si estaríamos en disposición de, eh, de poder eh, facer atender visitas. atender as visitas, exactamente, mm. sí. Bueno, yo, yo outra yo outra pregunta máis. Eh, onde poden adquirir eses queixos de grande calidade? Bueno, pois eh, en, en, en casi todo España, eh, Está. a ver, no, obviamente non o mellor en todas as provincias, pero, por exemplo, en Madrid e Barcelona sí. están en casi todas as tendas especializadas de, de, queixo. de queixos, uh -huh eh, en, en Galicia tamén, en casi todas as tiendas, en un montón de, de, de restaurantes. Ajá. Bueno, tamén hai un montón de restaurantes en Madrid, eh, eh, en Cataluña en xeral. Uh -huh. eh, eh, bueno, eh, tamén no resto de España, o que pasa que, bueno, hai zonas pues, que non non se concentran tanto o número de de sitios nos que se pode comprar porque obviamente non damos abarcado, temos unha produción moi limitada eh, aínda que quixéramos non daríamos atendido a todo o mundo. Bueno, pois eh, que saiban que existen sitios queixerías especializadas onde poden mm, achegarse para mercar sí. ese sabel, non? Outra sí, en, en Cataluña concretamente eh, na zona de, de Barcelona hai un montón de, de tendas, uh -huh. Barcelona capital e eh, nos arredores que, que se pode encontrar. Uh -huh. se pode mercar, ¿no? Moi ben, pois... pois agradecidísimos. Longa vida para Isabel e os, os seus creadores. Pois moitísimas gracias. A e eh, vos. bueno, como non invitarvos a que cando veñades por Galicia pois intentaremos eh, intentaremos facer facervos unha visita. Sí, para poder mm, degustar ese ese eh, queixo que por certo o, eh, o queixo mm, azul xa mm, ten outra fórmula, bueno, outra forma de entendelo por o feito de que xa non busca a xente está cambiando a forma de, de, de comer eses queixos porque non, non non se buscaba aquel sabor tan intenso que tiña antes, non? O, mm, quizás o, o que se busca agora é un, un amargor menos amargor e menos picor, non? Bueno, o noso en concreto é un, bueno, ten unha maduración relativamente corta, que entre 4 e 5 semanas, entonces, eh, claro, si eh, con unha maduración máis larga de ten unha vida útil hasta 150 días, pues, home, cando se acerca aos 150 días, obviamente está moitísimo máis fuerte, porque foi evolucionando. O, os queixos non deixan de ser algo vivo, que evolucionan en función do medio no que estén. Claro. Se están uh -huh. nunha cámara a 4 grados ou nunha nevera a 4 grados, uh -huh. a evolución vai ser máis lenta. Claro. Se están a máis temperatura, a evolución vai ser máis rápida. entonces uh -huh. eh, en función da evolución, se vai a facer máis forte. No noso caso, eh, inicialmente parece que, que ten unha intensidade, pero esa intensidade non permanece, sale ao final mm. un, sabor, un lixero sabor azul. Ah, pero que non permanece, simplemente que se nota que é azul, porque se ten que notar, porque un queixo azul claro. eh, eh, eh ten que saber a queixo azul. Claro. Pero eh, eh, desaparece e eh, quedan matices, bueno, eu sempre digo que que en función de cada das emocións que che creo que iso vas a recordar pois pues, sí. non sei, nos teñen dito de todo. <laughs> eh, si a un lle sabe a plata, noutro a Bueno. Eh, non sei, a, a, a avellanas outro, a outra cousa, pero bueno, xa, insisto, depende xa do que sea ca, de cada un sea capaz de, de apreciar cando cando sí. está Yo... cando está comendo, porque claro, obviamente non nos vai a saber a todos igual, nin hmm. todos vamos a captar o mismo. eh, claro. Si podemos captar os mismos fallos, porque obviamente se si hai fallos se van a notar, pero despois os outros sabores e sensacións sí. creo que dependen do da, degust, que, da degustación do propio eh, claro, comen, de, Do, dos recordos que de, claro, do que claro. lle poa transmitir o queixo e dos recordos que, que teña eh, se van a claro. visualizar sí, sí. Ne, nesa nese, nese momento de, de degustación E eh, xa digo, cada un pode mm, nos teñen dito de todo, é vale. decir, xa digo, plátano, eh, piña, <laughs> sí, sí, eh, bueno. caramelo, Joder. vainilla, é caray, decir, nos caray. teñen dito de todo, co cal eu creo que nin, nunha, ninguna cosa é eh, única. É única. Claro, claro. Eh, creo que depende simplemente do paladar de quen o deguste. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues, pois, pues, eh, que, sí, que sí, sí tentaremos, tentaremos okay. chegarnos cando cheguemos a Galicia, cando vayamos por aí a, a, a recuperar as pilas que por aquí se nos descargan de vez en cando, pois cando cheguemos ah, aí seguro que intentaremos achegarnos aí, Ana. A, recuperar un pouco de saúde, non? Porque sí, que, que ah. a... gastámola. <laughs> bueno, Ana, que, que che agradecemos moitísimo e, eh, bueno, pois pues, sí que nos achegaremos aí para degustar ese um, excelente eh, traballo que estades a facer eh, bueno, e acompañalo mellor cun, cun, cun cunha, Ribeira Sacra tamén. Tamén. Para, co, Exactamente, cunha cun, copa de viño da Ribeira Sacra. Sí. Pois pues encantados. Mo... Eh, o que decía que todos os oyentes que nos queran visitar non hai ningún problema, o que pasa que... Chamen, sí, sí, bueno que, que nos chamen antes porque non vai a ser que se acerquen hasta aquí e eh, que por o que sean non poidamos atendelos eh, eh, exacto, exacto, eh, se da moitísima, moitísimo coraxe pois non poder atendelos concertar, pois, concertar visitas sempre porque senón... moi, pois sí. moi ben Ana moitas grazas eh gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Peña, un aperto muy fuerte. Chao. Radio Samboy. Teniu un comerç o una empresa i voleu comunicar-vos en català amb els vostres clients, però creieu que no en sabeu prou? Des del SAL, el Servei d'Assessorament Lingüístic, us ajudem perquè els vostres textos tinguin la qualitat lingüística adequada. Si necessiteu que us corregim un text o voleu conèixer quins altres recursos us podem oferir, consulteu el web cpnl.cat barra sal o poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu assessoramentsamboi arroba cpnl.cat. És un servei del Consorci per a la Normalització Lingüística. cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Baby, oh, oh. Has fet o fas 18 anys aquest 2021 i vius a Sant Boi? Si és que sí, et convidem a la teva festa dels 18 el divendres 29 d'octubre de 8 a 10 del vespre als Jardins de l'Ateneu. Podràs guanyar dos packs del carnet de conduir, dos patinets elèctrics i moltes sorpreses més. Omple el formulari que trobaràs a les xarxes socials de Joventut Sant Boi i vine. Actuació en directe del grup de joves La Banda i animació amb el monologuista Sergio Marín. L'aforament és limitat. Vine a celebrar els teus 18. Més informació al Servei d'Informació Juvenil al Punt a la Factoria Jove de Can Massallera o al telèfon 673 03 64 95 o arroba Joventut Bueno, Xulio, xa temos ao outro lado da línea telefónica unha persoa que nos vai falar de certas cousas, pero eh, queremos eh, eh, que nos fale tamén de dous libros que presentou en, en Cangas, porque vamos chamar concretamente vamos a falar a Cangas, elí a Cangas do Morrazo, elí cerca de Moaña, eh, eh por, por aquelas terras, uh -huh. donde Xosé Vie, eh, Vieira pois pasa moitos ratos con noso amigo eh, Luis Chapela. Ajá. Ah, que nos comentou Chapela Bermúdez chamo, que, comentou, que nos comentou, comentou del moito. Claro, claro, sí, sí. Que, que ten moita amizade precisamente con Luis. Pois, sí. Moi boas Xosé. tardes, eh, boas señor Xosé. Boa tarde. Moi boa tarde, moi benvido. boas tardes. Moitas grazas por atendernos. José, e, e parabéns por ese traballo que acaba de presentar, según nos dixo Luis. Olha, bom, eh, não, que se nós somos amigos a, a somos quase como irmãos, como, como devem ser os portugueses e os galegos. Sim, sim, <laughs> sim. Mais menos, sim. É sim, é sim. Somos irmãos em, em quase todo, quase bem, bem todo, não somente na, exato, na língua. Até, <laughs> exato, exato. Não somente na língua, sino também na, na forma de pensar. Eu creio que sim, eu creio que sim. E, e isso é uma coisa que eu eh, me, gosta, me, eh, me gusta muito de, de, frisar, porque eu também vivi em alguns outros sítios, de, por, por, razões profissionais, uhum. de, eh, de, Espanha, pero nunca me encontrei tão bem, tão, tão próximo do meu, do meu habitat, como na Galiza. Eu Sim. escolhi precisamente acabar os meus dias na Galiza porque realmente é onde me sinto bem. é, é prolonga... aqui... é que a Galiza é a prolongação de, de Portugal ou Portugal é a prolongação de Galiza, eu, eu não é? Que, eu diria aí que nós somos, digamos, o, o, vosso prolongamento, o prolongamento dos galegos. <laughs> Quer dizer, uh, para mim, o romance, uh, digamos, a língua, a nossa língua comum, uh, vem do romance, digamos, romano. E o romance romano exa começou exatamente aqui na Galiza e é que baixou depois. Quer dizer, nós somos um filhote o português é um filhote da, da, do galego português. Do galego. Sim, tá, tá Tanto que eu escrevo um neologismo sempre uh, eh, ao galaico per tudo pegado, sem ífano, sem a, a partição. Tudo seguido, não é? Tudo seguido. Exato, tudo seguido. Está bem. Bueno, pois, falenos lá, um, José, quando, sim, hum, desse sim. trabalho, quais dos, dos dois livros são os mais... Bueno, qual é o mais importante dos dois? Ora, bom, eu explico uh, um pouco eu sou, digamos, a minha, por formação, eu sou uh, economista matemático e, portanto, uhum. eu, eu, a, minha, a minha especialização é a matemática aplicada à economia. Portanto, uhum. eu sou, ao fim e ao cabo, um, um economista eh, digamos que escreve sobre temas de economia e temas eh, de, de digamos, de, digamos, de matemática ligada à, à, à economia pero naturalmente, muito, muito, muito sobre o aspecto, digamos, de descodificação hum. da, da economia profunda, que acho que não interessa a ninguém, da maneira quando, quando nós outros, como nós falamos muitas vezes, com palavras muito, muito precisas, muito grandiloquentes, e depois as pessoas, as pessoas eh, não encontram a aderência à realidade. Então, uhum. eu eh, dedico-me, digamos, a fazer uma colaboração, digamos, quase que eh, duas a três vezes por semana, divulgando artigos sobre, digamos, sobre a economia, sobre o Estado político, sobre eh, o que é que se podia aproveitar, o que é que não se podia aproveitar, é, o que é que nos vem em cima. Quer dizer, é como que uma forma de eu participar na sociedade como uma espécie de, de, avisador, como uma espécie de previsor, de, de, irmão mais velho que está a ver as coisas chegar e que quer compartilhar com as pessoas. Ah, Esta é uma das facetas. Então, descobrir, daí... descobrir uh, o, melhor das matemáticas, pero com, com, com, com, oh, com uma oh. linguagem pois, mais... Que mais... possa ser acessível a toda a gente, ah, senão... Ah, ah porque senão são números e os números só por si eh, são fastidiosos, são Sim. aborrecidos. Tá bem, tá bem, tá eh, bom. Eh, creio eu, quer dizer, isto é uma opinião muito pessoal. Então o que é que eu tenho? Tenho, eu escrevo já há muitos, anos, durante uma, uma, uma, primeira etapa da minha vida em Portugal como professor, eu uhum. tinha uma coluna uh, num periódico, uhum. no, no jornal que era um jornal que na altura era dirigido por uma pessoa que eh, também viveu e acabou em Espanha, o, o José Saramago. Eu, ah, eh, o José Saramago, eu tive a sorte de, de fazer artigos em que ele era o diretor do periódico e que, <laughs> portanto, revisava os artigos. E é engraçado que era, nasceu uma, alguma amizade entre nós hum. e, e, é e acontecia uma coisa muito engraçada. Ele sempre por uma questão de princípios, suponho eu, sempre punha um tracito vermelho em qualquer coisa, nem que fosse uma vírgula, ou uma coma, ou uma, hum. <laughs> uma qualquer coisa, ele tinha que realmente Uh, o seu cunho pessoal. Ah, era um ah. homem extraordinário, era um claro. homem extraordinário. Eu era, aprendi muito com ele. Nós admiramos, nós, muito... nós admiramos muitíssimo é, eh, é, é, esta grande pessoa, sim, sim. É, eu aprendi muito com ele e ele é um homem profundamente amante, era um homem profundamente amante também da, da, da, da Galiza. Ele só nos, não viveu na Galiza, isto agora é, entre nós, que eu também me sinto galego, uh, isto entre nós, Uh, não se, por causa da Pilar. A Pilar não era uma pessoa eh, muito votada à Galiza, era hum. uma andaluz. Hum. <laughs> e, e, portanto, arranjaram entre eles um quid pro uh, de ir viver para, para Lanzarote. Para Lanzarote, porque, sim, sim. Ele queria vir viver para, para, para Galiza. Mas en Lanzarote tamén... Agora... Mas en Lanzarote tamén disfrutou dun, dun, de, um, de moi, moi muito, muito, extraordinária, A, a Pilara, claro, levava, <laughs> levava mais, mais eh, Ela, ela, ela, no fundo, ela é uma joia de uma senhora. Sim, Foi sim. Uma, uma pessoa que o tratou muito bem. Muito bem. Sim, sim, e, e, ele tinha um profundo orgulho em estar com ela. Ah. Não, tinha, eu, eu, pouco tempo antes dele ter estado mal, ter fixa, ficado mal, eu encontrei-me com ele em, no aeroporto de, de de Barcelona. Uhum. E estivemos a, a, falar um pouquinho e ele afastou-se um pouco da beira da Pilar para me dizer: Eu vivo graças à Pilar. <laughs> que cuidado, que cuidado, claro. Sim, sim, que É uma, uma coisa interessante. Pero sim, sim, estávamos, eu não, <laughs> eu, não vou fazer uh, no próximo ano comemorar os 100 anos de nascimento do, do e Vou fazer uma série de, de, de de textos e, e, e, e umas charlas sobre o tema. E anedotas também, não é? Como? E anécdotas com, com José Saramago sim, também sim, terá, sim, não tem é? Muitas, tem muitas. Por isso, por isso. é, tem, <laughs> tem, tem, ser interessante. Eu conheci, eu conheci. Eu conheci a José Ramago graças a, a, a Basílio Rosada que foi o que traduziu a ah, sua ah, obra. Sim. traduciu a súa obra aquí Memorias do Convento, non é que aquí en, en Barcelona para para presentar el aquí e foi unha unha unha grande non sei, un grande descubrimento para min que eu estaba a estudiar a estudar galego portugués e va, foi foi unha historia foi uma, fantástica. Claro. Uhum. Mm. Sabe uma coisa engraçada? Eu vivi algum tempo uh, aí em quase dois anos em Palamós. Ah? Ah, mira. Está bom. É Pretinho a Barcelona. Está bom, está bom. Exato. Então, o que é que acontece? Tenho, tenho aí um grande amigo, escritor, vosso uh, uh, vizinho de Gerona, uhum. o, o, o, o homem que, que, para mim, é uma das melhores penas de, de toda a Espanha, que eu sabia as cercas. As ah, cercas, sim, sim, conhecemos. sim, então, conhecemos. Há, eu tenho uma mágoa, eu e ele, o Xavier cercas, temos uma mágoa juntos. Aqui é tínhamos um grupo que fazíamos umas, umas reuniões uhum. de, uh, em que, pronto, punhamos à leitura uns livros, uh, havia gente que lia esses livros e depois na, na biblioteca de Palamós discutíamos uma, cada 15 dias, cada, quarto, cada miércoles, eh, discutíamos esses livros. Uhum. E, um, uma determinada ocasião saiu-nos à cabeça de, de convidar o, o, José Saramago. Uhum. Pois o José Saramago disse-nos que vinha e teve, nessa altura, um primeiro acidente, digamos, vascular. Ah. E não pôde vir. E isso ficou-nos sempre gravado eh, eh, nessa uhum. pequena, essa frustraçãozita. E temos muitas, eh, muitas coisas eh, com o José Saramago e com, esse, e com a, e também tem boas experiências aí de, de Palamós, quer ah. dizer, com, com, com precisamente também ligado ao, ao saber cercas e uhum. etc. É outro grande um, eh, conhecedor, do, de, é literato também, não? sim, sim, é... eu creio que o saber cercas até há pouco tempo era o escritor espanhol que teve um livro que, que foi eh, recorde de vendas. Uh, o, o, aquele livro, o, aquele, um grande livro que ele escreveu, o primeiro grande e importante, que era o o, o, Soldados Salamina. Salamina, é, sim, sim, sim. É, é, um, um, um, é um poema, é um, é um poema que faz é um livro poema que faz lembrar um pouco em alguns aspectos uh, a mensagem que, por exemplo, nos dá o Saramago na caverna. Ah, e, a mim, e que a mim me encanta. Entende? Quer dizer, é algo que a mim me, me impressiona, digamos, a, a profundidade. Sim. Muitas vezes eh, não somos, vamos mais pela rama, por porque, não, é porque aquilo que eu costumo dizer, a pressa de agora, não nos permite às vezes refletir bem sobre as coisas. Uhum. E, e, e, essa é uma das razões porque eu descodifico muito os meus tipos de artigos, uhum. porque eu tenho uma grande preocupação sobre uma coisa que acho fundamental, uhum. a pobreza. Hum. Sim, sim, sim. É algo, algo que também hum, refletia muitíssimo no sim. Hum. José Saramago nos seus escritos, não é? Exato. Ele passou-me essa mensagem, digamos, sem querer ou, ou, ou por querer, uhum. eu absorvi essa mensagem. E hum. nos meus livros, em geral, sim eu foco muito isso. Uhum. E, por exemplo, estava agora, enquanto esperava que, que os outros fizessem essa ligação, uhum. eu uh, estava, tô, então, estava a escrever um texto que vai ser para amanhã ser posto no, no periódico, uhum. uh, uh, que é precisamente o Dia Internacional da luta pela pobreza é, que, ah. se passou no dia 17 deste mês. E realmente uh, este, isto tem muito a ver com aquilo que eu, que eu escrevo, uhum. porque eu escrevo fundamentalmente para tentar mostrar Revertir. às pessoas Sim. que há necessidade de termos uma outra forma de ver, uhum. outra forma de, de sentir, outra uhum. forma de mirar de o, como se desenrolam, como se desenvolvem à uhum. nossa frente os fenómenos uhum. económicos e porquê. Uhum. E porquê é que somos colonizados? E porquê, ah. que, e porquê é que nós somos levados a fazer coisas que não queremos? Por exemplo, eu, eu fiz há, há, uhum. uns dias uma, uma, uma charla que uh, as, pessoas, as pessoas não gostaram nada porque eu, eh, e para eu tenho todo o prazer em dizer que não gostaram, porque é que não gostaram? Porque eu digo que as, a forma como as pensões das, estão, as pensões de jubilação das pessoas uhum. uhum. são feitas à base de um aforro forçado. Ah. Quer dizer, o Estado obriga-nos a deixar uma parte do nosso dinheiro, como se nós fôssemos subnormais ou inferiores <laughs> mentalmente, para, para depois nos para depois nos dar esse dinheiro. sim, a limosna. Yeah. É. A limosna. Ora, oh, aí está. Não, não, não pode ser assim. Quer dizer, não, não, não. Eu, eu penso e, e, sou um defensor da, da, de uma coisa que se chama renda básica ah, universal ah, e incondicional. Universal, universal. Sim, sim, universal sim. e incondicional, quer dizer, tem que ser para todos. Sim. Mesmo para o mais rico de todos, tem que relevar. E é. depois faz contas sim, sim. no, no, no seu IRPF. Eu hum. fiz os cálculos Desse, desse, da renda e Espanha podia perfeitamente fazê-lo. O mundo inteiro, não? É, é, é como o mesmo a, a vacu, as vacinas, não? As sim, vacunas sim. É, o, é o problema, o problema das vacinas. Eu, eu sempre estudei e trabalhei. E num meu, um dos meus primeiros trabalhos, digamos assim, em, em que já era um, um, sujeito com 18 anos na altura, eu trabalhei na Direção-Geral dos Hospitais de Portugal. Hum. E trabalhei com a compra para todo o norte do país dos medicamentos. Uhum. Hum. E nessa altura percebi-me do autêntico negócio fraudulento que é o negócio da, de, dos medicamentos. É, sim, sim. sim, as, e, os laboratórios. Patentes, e, sim, sim. Por, por exemplo, disse, vamos acabar com as patentes pode-se acabar perfeitamente com as patentes. O que não se acaba é com o negócio sub, que está subliminarmente de ser claro. na letra pequena uhum. que não pertence a essas, a essas, a essas às patentes, que são os segredos de produção. Sim, sim, sim. sim. E isso é terrível, porque uhum. não adianta que se libertem as patentes sim, senhor. Sim, senhor. se não se faz isso. Ah, compreende? Por exemplo, eu posso lhe dar um exemplo. Ah, em Portugal, houve um senhor que era advogado, um advogado extraordinário que uhum. só trabalhava com a área das patentes e uhum. defendia uhum. fundamentalmente as patentes dos laboratórios farmacêuticos, uhum. Roche, Nova, no, uh, Bayer, o que seja. Uhum. E esse senhor eh, acabou por ser, anos mais tarde, Presidente da República Portuguesa. Chama-se Jorge Sampaio. Hum. Sim. O Jorge Sampaio, numa das suas eh, escritos, realmente refere também isso. Refere de que ele descendia porque era advogado, porque era pago para isso, descendia uma coisa que é eh, uma forma de expropriar dinheiro do, de, de coisas que são bens mentais, bens intelectuais que deveriam estar ao serviço da, da do mundo inteiro, da comunidade, de uma forma isenta de qualquer direito. sim, sim, sim. Sim, sim. É, Olha, é, é é, é, é, é, como me falou realmente o negócio das pandemias, o, o negócio dos, das patentes nas pandemias é uma vergonça. Sim. Eu também tenho, no, num dos, destes meus livros que apresentei uh, uh, nesta semana passada, o Casino em que vivemos, o, sim, no número 2, porque são, é uma série de livros que já vai no terceiro, uhum. uh, no casino em que vivemos, no número no número 2, eu falo realmente três artigos exatamente a explicar isto. Porque não adianta, não, os políticos podem dizer que bah, vamos abolir. Vamos abolir o quê? <laughs> <laughs> Ficamos na mesma, entende? Sim, são, Quer dizer, são, é, é, uma, é uma mágoa, é uma mágoa ter, é, ter é, é é, é, é, é, palavra, eu como dizem os italianos, parola, parola. Sim, <laughs> sim, assim. parola. pois no... você, você está imerso em, em divulgar a, a, a, a posibilidade de que todo o mundo tenha acesso a coisas imprescindíveis e, digamos, importantes eh, para todo o mundo. É? Claro, claro. Por exemplo, o, repara, o problema das, da, da, da, da robotização, por exemplo, Sim. é outro problema que eu, que eu foco. Naturalmente que se vai perder muitos empregos, muitos uh, empregos. É evidente que eu também defendo também nos meus escritos, a diminuição, a diminuição das horas de trabalho. Sim. É evidente que tem que ser temos que ter mais tempo de ócio. Hum. E temos que ter mais tempo de ócio, e claro que ao ter tempo, mais tempo de ócio, há que rever os salários. Sim. E os salários terão que ser naturalmente diminuídos hum, para, porque se vamos trabalhar menos horas, também naturalmente cobrar menos. Vamos, eh, vamos cobrar menos, obviamente. Sim. Pero, o que acontece é que se dizem, ah, então como é que vamos chegar ao fim do mês? Não, uhum. não esse problema não existe. Sim, sim, Porque sim. se nós fizermos e temos possibilidades de fazer uhum. a renda básica, uhum. universal, universal sim, e sim. incondicional, Todo esse mundo... rendimento que aí está é o, o suficiente, será o suficiente, com, ou seja, o complementar para a perda desses salários. Então teremos mais tempo para os filhos, tempo para nos cultivar, tempo para dócio. Sim, e, sim. E, e, e para nós mesmos. É, claro. Claro. claro. Sim, é esquecer. Andamos a lutar por coisas, às vezes, que uh, deveríamos juntar-nos mais, deveríamos ser mais solidários. Eu, sim. eu, eu eu penso que a fraternidade e a solidariedade é algo que temos olvidado, que está Sim. esquecido. Muito, muito, Entendeu? Eu, eu sou um dos indivíduos que estive no, no maio de 68, ah, em, em França. Em França. Eu, eu doutorei-me em França, tá. em Paris. E, e, sou precisamente nessa altura, estava, estava lá nessa altura. Esporadicamente uhum. já Pedro estava aí. E vi, e vi que realmente havia, havia como, como, perdão. Havia uma inquietude, não? Uma inquietude geral para poder re, revertir a, a fórmula de trabalho exato, assim. Exato, e portanto há necessidade e pode-se reverter a situação. Tá O, que, o, que, o, o, que me parece é que muitas vezes nos enredamos em coisas que eh, pouco ou nada tem eh, têm interesse para, para, as, para as situações, ou, ou pouco nos ajudam a resolver as situações. Eu vejo, por exemplo, uma, uma das coisas que eh, no, no mundo do trabalho a curto e a médio prazo, em geral, o que acontece é exatamente essa perda de, essa perda de horas que é obrigatória. Não há outra forma. Hum. Porque se nós temos, e no, eu aqui não estou a criticar, não estou a ser maltusiano. Não, não, não. Eu, eh, eh, eu aqui o que digo é que realmente eh, é necessário diminuir as horas, não só porque não há lugar para todos, pero, por outro lado, é necessário que a gente poda usufruir de, se temos tecnologia temos que usufruir dela ou devemos usufruir dela. e dela. desfrutar todo mundo de... e, e ah, tá desfrutar tá efetivamente do mundo em que vivemos sim, sim, sim. quer dizer, nós eh, repara, a maior parte da, da, nossa vida é feita a correr. Tá. É, é, para um lado, para o outro, quer <laughs> dizer, eh, muitos eh, pais não têm tempo de estar com os filhos, ou, ou pouco tempo têm, é. Quer, se inteiram de, de como é que eles vão. Sim, sim, sim. Isso continuar a ser. Isso tem que, tem que ter uma, uma solução. Nada que. Como eu digo, se nós juntarmos redução do tempo de trabalho com uma contrapartida menor, país por outro lado, pusermos uma renda básica universal incondicional a cobrir, este... É tudo bem. Tudo bem. Depois, sim, senhor. de, que, que bem, ben, estaría, estaríamos aqui escutando todo o tempo a, as suas lições, de verdade que <laughs> don José muito Eu peço desculpa que eu, <laughs> eu, eu às vezes falo demais. Não, não, não. de qualquer tá... maneira, repare, tá, repare tá... e dá outra coisa que eu, eu aqui, eu não só sou a favor da renda básica universal incondicional como, digamos, complemento da situação. Sim. Pero também estou, também luto contra outra coisa, que é a redução dos salários máximos. Ah, ah, sim, sim. A, a redistribuição não... da riqueza. Oh, Claro, porque <laughs> temos que fazer uma redistribuição mais equitativa. Claro, claro. Quer dizer, claro. eu não posso aceitar que um tio que é, que é, por exemplo, não quero pôr nomes, pero que és um político que ganha, sei lá, 4 mil euros ou não sei quê, e de um momento para o outro salta por uma porta giratória para uma companhia de, de, de, de <laughs> elétrica e vai ganhar 40 mil. Vai ganhar eh, quase 300 mil euros ano. Sim, sim, não sim. posso aceitar. Sim, sim, quer tá. dizer, há, se, há alguma coisa estão a chamar tonto. Sim, sim. Senhores, senhor José, con vostede pasaríamos Um... Bueno, toda a hora, todo... Con toda hora, eh, a hora que pasaríamos <laughs> con todo con Nos, todo o noso programa. Como queréis, estarei sempre à vossa disposição. Vale, pois já temos o teu contato e, e no outro momento hum, voltaremos a comunicar-nos para que nos siga eh, dando lições e aprendendo um, um bocadinho mais de, de todas as coisas que, que são precisas para que a gente viva um bocadinho melhor. Cando, vaya, é, é, é quando, eu vá a Moaña, e eh, vexa ao meu ao, no, o noso amigo en común Luis, Luis vou estar eh, con dentro de, dentro de meia hora pois vou estar saúde, con Luís pois <laughs> saúdos cordiais para ele tamén Entonces, Va, moito obrigado a vos outros e, un um grande abrazo. E nós outros tamén. Como se diz aquí, unha aperta Moi ben. Moi, unha aperta. <laughs> Moitas apertas, José. Obrigado. Vale, a outro momento. Encantado. Igualmente, gracias. Aquest any 2021, a Calvet estem de celebració. Perquè fa 70 anys que va morir la primera de les nostres botigues. Han estat 70 anys en família. 70 anys donant servei als nostres clients. 70 anys compartint valors. Volem seguir treballant amb honestedat i ètica empresarial amb responsabilitat mediambiental i amb compromís social. Moltes gràcies a totes que ho heu fet possible. Calvet, 70 anys de confiança. Electrodomèstics Calvet. A Sant Boi ens trobaràs, com sempre, al carrer Jaume I, número 84. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Pois Xulio, con esta muñeira de chantada de Ricardo Portela, vamos a recibir, como non, a un gran eh, dixéramos pois investigador, músico, gaiteiro eh, tamén, eh, gaiteiro, técnico de son, tamén. en fin, que vamos a recibir a Rubén Troitiño vale. con esta moiñera de chantada. Moi boas tardes, Rubén. Hola, boa tarde. Boa tarde, moi benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Rubén. Nada, gracias a vos. Un placer e unha honra terte aquí nos nosos micros. Uh, coido que somos primicia en Cataluña para mm, entrevistándote logo entón. Creo que sí, creo que é a primeira vez que teño o placer de Deixa a miña voz vaya polas ondas. pues, pois, <laughs> o placer é noso e ademais é honra, honra tamén. tamén. Bueno, temos que felicitarte porque esa páxina mm, web músicas de da Terra de Montes uh -huh. que ti levas adiante, pois eh, está tendo moitísimas visitas e ademais moitísima aceptación. Sí, a verdade é que sí. Eh, xusto fai agora unha, unha semaninha que, que a lancei Mm. E a verdade é que sí que está tendo bastante bastante boa aceptación, está tendo bastante bastante tráfico de visitas. No. E, eh, e moita xente eso que me está falando en base a, a todo o traballo que, que bueno, que aí publiquei, que, que bueno, non é solamente traballo traballo meu, tamén os que poderán entrar, poderán entrar, pois poderán ver artigos pois de, de máis xente, de, de Guillermo Ignacio, de, de Juanjo Fernández, de, de Rochi, de Forcarei, que, que ten un traballo inmenso sobre mm, toda a cultura pois da zona de, de Forcarei, da Terra de Montes. E, bueno, pois aí pois volquei un pouquinho pois toda a información dentro desa dentro desa páxina. Ademais, é un arquivo virtual. Quere decirse que algunhas persoas tamén poden recoller de aí moitísima información musical. Eh, eh, nese caso, pois, as asociacións galegas en Cataluña pois son capaces de buscar poden, por aí hasta partituras e outras cousas, moitas. Poden aproveitarla sí. perfectamente. Sí, sí, sí, sí, é que ese era o, ese a, a base. A base é eh, pois chegar a toda aquela xente eh, que non pode vir físicamente a, a Galicia ou simplemente que non se pode achegar pois a zona de Terra de Montes, uh mm-hmm. -huh. eh, pois toda esta información, como en Terra de Montes, mm, por desgraza non hai non hai pois unha zona como se fora un museo, por así dicilo, uh mm-hmm. -huh. onde se poida recoller toda esta información, pois polo menos ter un sitio en internet onde pois eh, mm, se poda volcar toda esta información pero que tamén se xa un pouquiño vivo, é dicir, eh, todo que vai aparecendo novo, porque claro, isto como a todo, unha vez que, que fas unha publicación, eh, pois eh, achegas a máis xente, hai xente que ten cousas recollidas da zona, pois o bo que ten isto é que non é como unha publicación física, que unha vez que xa está pechada, pois ou faz unha reedición, ou faz outro tipo de publicación, isto non, isto é unha cousa, pois, unha publicación viva, Entón, toda aquela información que vai chegando nova, pois xa directamente xa vou volcando en, na página web. Entón, claro, vais, a, vais a ir actualizando. Mm. O sea que ah, pode haber aportacións de outras persoas que tamén investiguen ou que teñan algo publicado relacionado uh mm-hmm. -huh. con Terra de Montes ou, aínda que non se xa de con Terra de Montes, pode ser precisamente co, coa gaita ou con cualquier outro instrumento tradicional galego, non? Sí, é un arquivo vivo. De feito, eh, hai moitos artigos dentro da páxina, da, da páxina que fan referencia a outras publicacións. Pois eh, uh -huh. teño unha referencia pois a Xosé Manuel Rivas Troitiño, uh -huh. cando publicou eh, o libro de, da biografía de Avelino Cachaceiro, do Retiro de Soutelo. Uh -huh. Teño eh, tamén unha entrada sobre eh, Adelino Pichel e os gaiteros de, de Forcarei, publicación de Juan Fernández. Uh -huh. Teño tamén pois tamén canteiros e artistas da terra de Montes e Ribeiras do Lérez, de Alonso uh -huh. Rodríguez Traí, uh -huh. Teño tamén as bandas de música de Cerdedo, publicación de Manuel Campos... Que, por certo, falan, tamén... falando de bandas de música, algunhas de por aí tiveron o premio de, de, de Martín Codas, non? Eh, pois, a verdade, da, da zona de Terra de Montes, eh, non. <laughs> Non eran de, da zona de... Bueno, non. Pero, non, bueno, non, quero non. decir que foron mm, seleccionadas as bandas de... de de, de por aí, me parece. Alguma delas foi... Sí, hai moita... Ah, vamos a ver, estamos nun, nun país, eh, justo esta zona, pois é moi viva a nivel musical, e as bandas uh -huh. de música, aparte da, da, da gaita e, das ruadas que se facían uh -huh. eh, antigamente, estamos falando dunha, dun sitio moi vivo eh, a nivel cultural e eh, a nivel musical, impresionante. É dicir, empezas a investigar, empezas a buscar, empezan a salir gaiteiros, mm. empezan a salir músicos de bandas, sí. eh, vese a evolución que hubo, non? Da música mm. tradicional, como se foron adaptando os tempos modernos daqueles, con, co, coas orquestas, pequenas orquestas que facían os bailes, pois bailes en Soutelo, bailes en Forcarei, mm. pois como se movían pois os tocadores de acordeón, os acordeonistas, mm que había moitos por aquela zona. A verdade é que ainda se pode profundizar moito máis, eh, é o que quero facer, porque é inmenso todo o material que, que se pode sacar de aí. Sí, inmenso, inmenso traballo que ti presentas, porque en realidade, por exemplo, se un se pon aí nas discografías, aí hai unha documentación abondosa, abondosa, eh? De verdade que mm, debouche tempo, seguro. Seguro que sí. Sí, pero é tempo con gusto. <laughs> entón, o tempo pasa, eh, e a verdade é que isto creo que é necesario, sobre todo para, para que quede aí, Sí. Porque ao final, o final o que o que nos caracteriza é eh, é a cultura todo pois é ter un arquivo e poder mm. seguir investigando que xente tanto de Galicia como de fora pois poda acceder a este tipo de información que esta información non queda aí que o mellor pois alguén pois diga pois mira, pois vou investigar máis sobre a zona de Forcarei que me gustou moito e eh, vou intentar pois -huh. eh, ampliar información, pois sí, sí. todo o que se poda ampliar eh, pois bendido xa, non? Eu tamén me estou nutrindo de, de moitas investigacións pasadas que, que chegaron a min, eu pois bebín desas fontes, estou intentando pois eso, pois ampliar un pouco de información ata onde se poida, porque mm, por desgraza, pois moita xente que que tiña esta información pois xa non está con nós, que era mm. realmente as bibliotecas vivas. Mm, sí, son xente que, ah, claro, claro, sí, sí. é xente que conviviu con este tipo de, de, de músicos. Entón, claro, xa pois hai certa información que é difícil de topar, pero todo o que se atope, ainda que a veces digamos, non, esto, porque moitas veces falando así coa xente dime, non, esto, va, comentei iso, pero é unha tontería Non é unha tontería, no, no, é parte da historia, é parte claro, da historia, claro. e o mellor a raíz diso pois salen máis eh, máis historias, máis información, podemos mm, conectar máis músicos, é dicir que aínda queda aí moito, moito, moito onde onde degullar, onde buscar. Bueno, o, a verdade é que sí, que, que ti tes ah, unha afición a, a, enorme. A, a, ademais, isto é como unha piscina, eh? ti empezas a mergullarte aí, metes aí debaixo da agua, empezas a mergullar e atopas de atopas de, de todo. todo, como se te metes no mar. Sí, sí, sí. Atopas sí, hasta sí, un sí. barco. E atopas historias increíbles. Sí. Eu, por exemplo, onde máis estou agora eh, buscando e indagando son sobre Abelino Cachaceiro, sí. Vito Castro Cachaceiro, os gaiteros de Soutelo, eh, atopaste con moitísima información que claro, sí. que a xente a xente sabe, pero E tampouco se lle dá máis importancia porque, sobre todo, eh, ti cando tes a unha persoa desas de veciño, pois uh -huh. A, hai anécdotas que, bueno, para ti son, pois, sí. pasou isto, bueno, pois sí. pasou. Pero claro, a nivel a nivel historia, sí. eh, é moi importante. Claro. Sí, con sí, quen sí, andaba, sí. con quen tocaba, onde foi tocar... Claro, sí, señor. Entón, claro. eso era moi importante. Vale, as súas sí, peripecias, que sí, daquela sí, forma de, de desplazarse sí, sí, era sí. bastante difícil, non? Sí. Ah, bueno, sí, ademais, sí. cando iban que moitos deles, como ten contado, me parece que era Abelino Cachafeiro, cando se iban á festa, iban con focas. <laughs> Sí, sí, é, a evolución que tiveron sí. que tiveron eso. A primeira fotografía eh, unha das máis eh, icónicas, máis recoñecidas dos gaiteiros de Soutelo, que aparece eh, Castor tocando tocando flautín sí. pois un dos familiares comentoume eh, como unha fotografía en branco e negro pois mm. hai detalles que se escapan pero decíame mira aquí podes observar que todos teñen zapatos menos o pequeno menos o sí. que ten sí. que ten os topos pintados de negro sí. e dixi pois mira parece unha, un detalle sin importancia pero, pero é importante claro é importante sí, sí. vese tamén un pouquiño a evolución que fixo o traxe deles Sí, sí. Pois, bueno, un pouco influenciado pola artística de, de Pontevedra, ¿no? Sí, sí. Pero son, son pequenos detalles que, que para unha persoa que, que investiga, para unha persoa que quere ampliar ese tipo de, de información, son, uh -huh. son importantes, son relevantes. Sí, pasa como, por exemplo, me parece que en Ricardo Portela foi o que dixo... Porque Ricardo Portela, cando uh -huh. saludaba, nunca saludaba cagaito ao ombro. Uh -huh. Siempre alcullía como así no, nos brazos, como sí. se fora un neno. Uh -huh. E cando entraba ao escenario, na mesma postura levaba a gaita. Dicía, porque lle preguntaron, e dice, el dice, a gaita é o meu fillo, e eu levo nos brazos porque é o meu fillo nese momento, nese escenario, donde estou. O mismo para entrar que para salir. Despois colgarei na gaita mentre estou tocando, pero mentre tanto non. Eh, tamén dicía el que se mm, que se desmenoraba moito a a, a, a gaita. E dicía, uh -huh. porque cando nos poen eh, vamos a unha festa e poen unha orquesta aí cuns carteles que cubren toda unha parede e toda, bueno, dice, o gaiteiro poinule ali na esquina como se non fora ninguén. Sí, sí. Pois... Que é unha, unha forma de dignificar, a dignificación sí. do gaiteiro, que é tan importante aínda agora nos tempos que nos que estamos, que parece que sí. pois que a cousa, claro que mellorou, pero aínda se pode seguir traballando por iso. A verdade sí, sí. que Ricardo Portela nese, nese aspecto eh, turrou moito por, sí. por todo isto. De feito, mm. bueno, hai un o libro da, da biografía de José Luis Calle que eu sempre que falan de Ricardo Portela, recomendo porque a verdade é que é un libro moi que foi reeditado outra vez <laughs> sí. pola, pola Asociación de, de Música Tradicional eh, e Tradición Galego, perdón, pola Asociación de Gaiteros Galegos, pois a verdade é que fixose moitísimo. Uh mm-hmm. -huh. Ainda queda camiño por por percorrer, por, eh? facer, por facer, pero tamén é cousa nosa. Uh mm-hmm. -huh. É dicir, por todos os que estamos, eh, os que nos gusta isto, os que estamos traballando pois para, para eso, para mostrar o, a nosa historia, as nosas tradicións, ademais. Uh -huh. eh, Ricardo Portela tamén, bueno, a, facendo un pouco alusión a Montes, tiña tamén como referente pois a, aos retiros de Soutelo. Sí, señor. de feito, moito do repertorio que Ricardo eh, interpretou, pois viña do repertorio do, sí, do Soutelo. Por, uh -huh. el mismo dicía sí. que viñan do do Soutelo de Montes moitos repertorios dos que, dos que el tocaba eh. pois pues, de, viñan de Soutelo de Montes eh, pois, recolleu tamén documentación de todos os sitios a verdade, sí. igual que estás facendo ti por certo, mm. falando de, de gaiteiros ti tamén eh, eres un gaiteiro e ademais tens que decirnos algo máis da túa trayectoria musical eh, do teu mm, traballo como porque tamén pertences a un grupo de música ou fixeches Mire, eu antes de falar por exemplo, un, un grupo, el, como, ¿no? como gaiteiro gustaría que me contase como uh -huh. foi a recuperación dun instrumento de gaita de Soutelo de Soutelo uh -huh. unha en Venezuela. Como foi ese ese rescate desa gaita? Pois a verdade é que son cousas, eu sempre digo, son cousas da vida. Mm, foi casualidade <laughs> eh, na cuarentena, cando sí. estábamos todos, pois, <laughs> por desgraza, metidos na casa, Pois unha das cousas que empecé a facer foi coller toda a documentación que tiña uh -huh. e eh, poñela en orde. Sí. Entonces eh, pensei, que facer con todo isto? E unha das cousas que se me ocorreu foi empezar a na miña página de Facebook, pois empezar a, eh, a compartir pois un pouquiño de información que, que eu tiña. Uh -huh. eh, en unha das cousas que publiquei, eh, firmoume pois un señor. Uh -huh que puña que o pai tocara cos, cos gaiteros de Soutelo. Mm. Claro, eu automáticamente, ao ver, ao ver iso, pois, eh, puxeme en contacto con él. Eh, entón, bueno, puxeme en contacto con él, estive falando, eh, e díxome, no, que meu pai eh, tocara, tocou cos gaiteros de Soutelo. Entón eu pregunteille, pero quen era o seu pai? E dixeme, era Francisco. E xusto que se chamaba como, como él. Como él, sí, sí. Como él. E díxeme, ah, pois a verdade é que teño moi pouca información sobre sobre o seu pai, porque claro, o que máis temos en referencia sobre os gaiteros de Soutelo son os, os tres fillos máis, os tres irmáns, perdón, máis o pai, que é Fermín mm. Castor, Bautista e, e Abelino. Abelino. Claro, e díxome, nada, cando eh, bueno, o grupo foi trocando a medida que morreu Fermín entrou entrou Charrón en, en, de Pontevedra e cando morreu Bautista entrou a tocar eh, Francisco uh -huh. entonces nada, empezamos a falar eu pedinlle a ver se, se tiña algunha fotografía máis eh, máis reciente de, uh -huh. de do pai antes de, de que este falecera uh -huh. eh, bueno, mandoume tal e un día comentoume eh, pois mira, teño unha gaita que Abelino lle, lle regalou a, a meu pai nos anos 70, xusto antes de, de Francisco marchar para Venezuela e uns anos antes de que Abelino pois, pois tamén falecera. Uh -huh. Entón, claro, eu dixenlle se me podería mandar unha, unha fotografía, porque, claro, era interesante, pois, pois ver o instrumento, uh -huh. e díxeme que sí, bueno, díxeme que non me preocupase, que nos seguintes días, pois que me iba a mandar a fotografía, e eh, que non me preocupar. Uh -huh. Foron unhas horas, as dúas horas ou así, xa tiña unha mensaxe coa fotografía. Entón eu dixen, ah, pois moitas gracias, tal. e díxome eh, que xa tiña algo dentro, dixen, o señor, tiña algo dentro que tiña que buscar xa a gaita, porque é a primeira vez que alguén me pregunta por meu pai a nivel así, uh -huh. eu non o coñecía, e, uh -huh. e a verdade é que foi un trato excelente, e díxome, bueno, cando vaya por, por Soutelo, cando pase todo isto, cando vaya por Soutelo, eche de levar a gaita para que a veces, e, Mm. Eh, e así, pois, mm, podes sacar unhas fotografías eh, uh -huh. con mellor calidade, máis. Quedou aí a cousa. Eh, unhas semanas máis tarde, bueno, eu falando con ele, unhas semanas máis tarde, dixeme, mira, eu vexo que o tema este da, pois, da pandemia non está mellorando, entón, se queres, mm, podría enviarche a gaita. Eu, claro, eu nese momento, pois, quedei mm, un pouco descolocado, porque, claro, non me esperaba eu esperaba eso, sacar unhas fotografías e demais. Uh -huh. E a verdade é que, nada, pois a gaita foi enviada por aquí a través da, da Hermandad Gallega, uh -huh. que fixo a tramitación toda pois no Emicendón da, da Hermandad Gallega. Carai. E agora está aquí, a, e nada, xa se, xa se agrupei, xa se puxen ao lado das, das outros sí, sí, das outros punteiros que teño de, de Abelino e, e nada, aquí están outra vez en Galicia. Por iso, bueno, de, de, puxemos así o título de, da gaita viaxeira, non? Sí, a gaita viaxeira, exactamente. <laughs> e volveu para aquí. Que, boni que bonito poder recuperar un instrumento tan lonxe. Sí, sí, a verdade que sí, e o tiñan moi ben conservado. Sí, sí, tamén sí, sí. é un punto, porque a veces Hombre. temos un instrumento antigo sí. e o temos pois daquela maneira, pero non, este estaba estaba moi ben guardadinho Sí, señor. Sí. Falando de instrumentos tamén tes unha anécdota moi bonita e interesante co mm, porque sei que unha túa aboa mm, pura lavandeira pois eh, non sei com, comentou algo con respecto ao corno da licorne. <laughs> Sí, A Terra, bueno, iba a decir a Terra de Montes. Galicia sempre se caracterizou, non? Polo <laughs> tema de, do misticismo, da, da, da, da, cultura así como de, da bruxería, non? Sí, sí. Eh, <laughs> pois na miña na casa de, de miña abuela eh, sempre hubo un obxeto raro que eu a verdade que era pequeno nunca lle din importancia, dicen sí. estas cousas que, que están nunha caixa e tal. Pero agora cos sí que estou me dando conta de certas cousas. E unha delas é ese corno de, de alicorno, que, mm. su, que en principio pois é para curar pois eh, as penzoñas, para curar eh, as feridas que teñan pois eh, un, un, un pouco que estén inflamadas e demais. Mm -hmm. A verdade que é unha cousa moi curiosa. E nada, publiquei porque eh, publiquei no tamén na miña páxina de Facebook porque isto foi recollido, este vídeo que publiquei foi recollido eh, nunha das polacías Mm. grabadas, gravadas, eh, se manda un recordo en na Cámara Agraria, en Cerdedo. Sí, sí. sí. Eh, e a verdade é que un dos documentos que queda aí eh, sí. pois desto, do Corno da Licorno foi recollida pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega mm. eh, eh, publicada eh, bueno, eu invito tamén a todo o mundo a que entre dentro da, da páxina de, de, da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega eh, que teñen moitísimo recollido de todas as zonas de, de Galicia, tanto sí. en Cervedo como, pois pues eso, de, das catro provincias. É verdade que teñen aí un traballo tamén inmenso a nivel sí. audiovisual. Sí, sí, sí. Perfecto, ademais eh, algo que, que ten que ver precisamente e, e o feito de que o roquelleras tendo en conta que é parte da túa familia, non? É, eh, é eh, unha cousa interesantísima e bonita tamén, é un recordo. Mm, para min, tanto a gaita como eso é, é digamos un pequeno monumento da historia, non? Sí, sí todo está todo está ligado, é dicir, sí, sí, sí. eh eu isto o teño máis que claro. Meu tatarabó, eh, que está dentro da páxina de de músicas de Terra de Montes, meu tatarabó, eh, chamado Ramón Ramón José Lavandeira Limeres. Eh, bueno, dentro de dentro da páxina podedes ver unha, unha gaita del que tiña, pero el era ensinante de era mestre, uh -huh. eh, tamén tiña academia de música. E unha das cousas que facían, porque claro, daquela non había non había televisores, nin había claro non se podía facer outra cousa que non fora, sobre todo rapaz, rapaces, que fora xogar, estudiar e pouco máis. Mm. Pois eh, era moi importante o tema de, da transmisión oral, mm. sí, que agora sí. non se lle dá tanta importancia, eh, tanto de coñecementos como de valores. Mm. Eh, é unha das, das cousas que, que aínda temos, por sorte, é é o tema pois das historias, mm. das historias. É unha destas, pois unha delas é o tema do, do corno de, da Licorno, que aínda aínda por por sorte pois agora o temos documentado de maneira gráfico, mm -hmm. é decir que que todo o mundo ten acceso a él, pero claro, antes pois os povos, as, as vilas, cada unha tiña a súa propia historia. Mm -hmm, hmm. hmm. Sí, ben, E, e iso axuda precisamente a prestixiar o, o propio, non somente os músicos, sino tamén o propio gaiteiro, que antes eh, eh tiña <laughs> un, unha certa eh, desventaxa cando chegaban ao povo, eh, aí ven o gaiteiro, eh, eh, eh, solamente ven acompañado de dous, eh, ou era cuarteto ou non era cuarteto, pero hoxe, hoxe en día, digo eu, a, min, a, a miña percepción con respecto a, aos músicos gaiteiros, teñen moitísimo mm, valor polo feito de que non somente dedicaron moitísimo tempo para disfrutar todos os to, to, todos os galegos, todo, todos os povos tiñan eh, pois visitas de, de, de, de grandes grupos, non somente os cuartetos, sino tamén eh, eh, persoas que acompañados do de, de, de outros músicos eran capaces de divertir a, a xente no pobo Unha parroquia. si, si, si, no. Eh antes o gaiteiro, bueno, o gaiteiro ou calquer outro outro músico eh, Home, a chegada do gaiteiro sempre xeraba unha certa expectación, sobre todo se viñan de fora. Claro. teño recortes de prensa dos gaiteiros de Soutelo, e claro, estamos falando eh, dun grupo que tiña un coche propio. Hmm. Sí. Entonces, claro, eu teño algún recorte de, de, de, de prensa da, da zona de Coruña, de cando sí. foron tocar a Coruña, e na prensa incluían o de vienen en vehículo propio, es decir, como se chegara sí, por rei. <laughs> sí, sí, tal cual, vienen en, ve... vienen en vehículo propio, llegarán los, os gaitiros de Soutelo en vehículo propio. Sí. Es decir, esperábase Eh, eh tamén teño falado con, con outra xente de fora de, da zona de Terra de Montes, por exemplo, eh, con Xerardo, eh, Quinti o que fixo o libro de dos, entre outros dos morenos eh, de lavadores, falábame, falábame incluso que os gaiteiros de Soutelo chegaron a tocar en palco feito de buxo. Sí. É dicir, que, sí. que era unha cousa eh, fora sí, sí. de serie. O prestixio. Sí, sí, moitísima importancia. O prestixio, tema... exactamente, sí. Sí, sí, sí, o tema da música, é o tema que da música. O, os gaiteiros de Soutelo de Motes eh, vaya, dignificaron a gaita e aparte diso que foron os dixéramos os embaixadores de deminizar o, o gaiteiro. Uh -huh. Uh -huh. Estamos falando dun grupo... Hai, hai, sí, un, sí, sí. hai un artigo nun <laughs> periódico dice uh -huh. eh, eh, fala de Cachufeiro, dice Soutelo llora e la gaita se queda sola. Uh -huh. Sí, bueno, de, che, eu che antes, pero resulta que mudamos un poquinho a conversa, <laughs> pregunteiche do, da, da tua ah, sí. trayectoria, non? De, de, que ti tamén, como titulado de grau de, de, en Educación, e ademais técnico superior de, de son, é profesional da gaita, <laughs> tamén mm, participas no, en grupos, non? E te, tamén tes grupo de música. Sí, a miña actividade musical realmente agora mesmo baixou moitísima por, por entre o tema de, pois, do, da pandemia e todo iso, pois, deixen un poquinho de lado. Pero sí, eu empecé, empecé novo, empecé os 5 ou 6 anos, empecé no grupo eh, Os Retiros de Sautelo e Coros e Danzas da Terra de Montes, que mm, levaba sí. Abelino Alberte, eh, sobrinho de, de Avelino Cachafeiro. Empecéi da man del a temas musicais, da man de meu pai eh, coa gaita, xa que el ten moitísima afición pola por este mundiño, non? Uh -huh. Empecéi con eles, eh, bueno, estiven con eles, a vez eh, recibín clases de Mm, de piano mm, nunha, nunha, nunha academia en Vigo e demais, despois, nada, entrei no conservatorio, fixen o grado profesional isto todo, pois, eh, pois eso, fundo acompasando un pouco, pois, tocando en grupos, estive en, en, en Fiadeiro, na, na Asociación Folclórica e Cultural Fiadeiro de Vigo, eh, estive no Grupo Abóbriga de, de mm. Bayona, eh, participei pois, con diversas asociacións, con Cantigas Agarimos, con Lembranzas da Ría, con con moitas asociacións e o último que fixen foi eh, estiven no grupo que empallou ata a súa disolución uh -huh. é un pouquinho así a miña, a miña trayectoria trayectoria Sí, sí, sí. Uh -huh. pero bueno, que agora con ese aínda ainda que estés en impas sigues lle dando a gaita é dicir, non no, sí, sí, sí, eu sigo, ¿no? sí, eu sigo no, dan, dando clases no tamén grupo, os abrentes de Cervedo Sobrentes de Cervelo, que é unha asociación ali de, tamén da Terra de Montes, ali sí que sigo activo Eh, bueno, comparto comparto escenario con, con meu pai, por exemplo. E dando clases, non? Sí, eh, agora xa non, non tanto. xa non xa non dou clase, non. Ah. Xa deixei a, a raíz desto todo, pois foi un pequeno impás. eh, simplemente para, sí, é un pequeno impás, pero bueno, teño xa máis proxectos en, en mente, sobre todo eh, co tema de, de co Ten... tema de tocar, co tema de tocar. Yeah. Mm. O tema de, de eso, das músicas da Terra de Montes, pois uh -huh. está sacando a luz moito repertorio da, da zona, que sí que me gustaría montalo e, eh, tocalo. Uh -huh. Non sei se chegar a facer un, unha grabación, un disco, pero mellor eh, o que sí que me gustaría é leválo a algún directo, facer algún mm. algún concerto pois con, con este repertorio e eh, que quede que quede aí para Mira. que toda a xente pois que queira tocar, aproveitar, sí, sí, aproveitar, sí, sí, sí, sí, pois que o poidan facer pois desexámoche moitos éxitos nese traballo que, por certo, bueno, volvemos a repetirche parabéns, é un traballo enorme unha, unha aportación documental que, que todo que Perfecta, eh? todo que queira uh, saber algo máis das, da, da, das nosas músicas porque tamén non son, son mentes de, de Terra de Montes, non tes moitísimas ligazóns que o, o cualquera persoa que se meta aí en, nesa páxina pode atopar pois, moitísima documentación eu, por certo, vin de verdade moitísimas cousas eh, e algunhas delas hasta eh, mandelle o enlace a algúns dos rapaces que están traballando e, e, e tocando na nosa asociación Rosalía de Castro de Cornellá e en Agarimos de Badalona para que se enteren de que hai algo moi importante que eles poden aproveitar Pois pues, a verdade é que moitísimas gracias eh, sobre todo por, pois eso, por darlle difusión, porque ao final se unha persoa pois fai este tipo de traballos, unha publicación tanto física como virtual, se non se lle dá difusión, aínda que un intente facelo, pois verdade que cae en saco roto. Eh, e nada, mm, irei actualizando, eh, algún día irei por, por Barcelona algunha algunha asociación a facer algunha presentación pois do repertorio ou levar as gaitas Eh, uh -huh. gustaríame, gustaríame, por exemplo, sería unha cousa moi moi bonita, pois levar as gaitas de, dos gaiteiros de Soutelo a, a Barcelona, porque os gaiteiros de Soutelo con Barcelona teñen teñen ligazón. Sí, sí. No ano, no ano 36, antes de, do, do de empezar a Guerra Civil, de feito foi, debeu ser a, unha das últimas veces uh -huh. que os gaiteiros de Soutelo tocaron como, como cuarteto, uh -huh. foi indo a tocar cara a Barcelona as Olimpíadas Populares que se celebraban ese ano ese ano ali. Depois nada, estourou a Guerra Civil e, e o grupo pois tivose que volver e, con unha serie de, de impedimentos e o grupo aí quedou aí quedou. Fixeron algunha actuación así pola zona, pero aí quedou. Moi pues pois ben. moi ben, Roberto. Rubén, Rubén. Esto, perdón, Rubén, Eh, Agradecerche moitísimo que compartas que... connosco ese traballo tan extraordinario que nos felicitamos te outra vez por, por, por eso de compartirlo e ao mesmo tempo, bueno, pois desexarte todo o mellor, todo o mellor eh, moitísimos éxitos, e eh, bueno, se si queres si, si montas algunha cousa que, que tú consideres que podería eh, ser interesante para, para as asociacións galegas en Cataluña, pois mm, mm farnoslo saber dudes en, darnos a primicia. Comunicar vale, que faremos o posible para que chegue as, xuntas directivas desas asociacións. Perfecto, entón, tomo, tomo a palabra. Moitas, gra moitas gracias, enormemente, vale, moitos éxitos, Rubén. Apertas. hasta logo. jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. voltámonos a terra, voltamos a Ourense. E vamos elí, vamos de paparota. Ah? <laughs> Sí. Vamos a falar con Silvia Pardo que nos vai a falar dese xentar gastronómico e turismo elí na cidade das Burgas. E ela pois nos vai a a dibullar cousas. Mm. Así que moi boas tardes Silvia. Boas tardes a todos. Moi boas tardes, Silvia Pardo. Benvida, moitas grazas por atendernos. Xa... Ah, bueno, como xa... sempre, un placer. Estaba pensando que parecía que facía moito tempo, pero ainda foi na última edición de Xantar, porque claro, a última edición do Xantar sí foi en febreiro de 2020, que é ah, sí. o ano pasado. O que pasa é que con todo o que pasou, dá a sensación de que... Sí, <laughs> claro, claro. no, a ver, nós temos que facernos eco cada ano, e eh, ademais, non somente porque te apreciamos, sino tamén porque uh, o Salón Internacional de Turismo Gastronómico na súa revista e nas súas comunicacións sabe que mm, mm, Radio Radio Samboy e Radio Cornellá está aí como... Home, sodes moi fiéis. O pasa que a ver se deixamos de falar da teoría e un ano vides aquí a probarlo na práctica. porque <laughs> hablar de 40... A realidade virtual está moi ben, pero de comer online ainda non se... Ainda non se fixe. Ainda non estudiaron ben. Fa, fa, pero se eh, si non podemos nos, nos o, o noso correspondente que Xosé Manuel Fernández Montes en algunha ocasión coido que pode eh, que, que se achega aí. Xa lle diremos a ver se si pode achegarse a, a, a, a, a sí, bueno, ainda falei con el estes días, o sea que eu eh, teño liña directa con el, non vos preocupedes. Vale. Por certo, de, mm, por certo que, mm, queremos recomendar e ao mesmo tempo uh, uh, aportar unha pequeniña uh, unha pequeniña cousa. Acabamos de, de, de entrevistar a Ana Vázquez que, que, que teñen unha, unha queixería en a Ribeira Sacra que se chama uh, Airas Muniz e, e veñen de recibir ah, sí, sí, que, le, que van teñen ganan todos os premios habidos por haber. Veñen sí, de recibir o premio, bueno, unha, unha medalla de ouro por por por o queixo, queixo azul, sí, o mellor queixo, queixo azul de España. Entonces, Bueno, si tes ocasión de falar con alguén que, que, que poi pedirlle que veñan a, a, a, mos, a mosalo no Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que é o único de toda a Península Ibérica. Sí, sí, eu, mira, este ano só se celebraron catro feiras internacionais de turismo e unha nosa, eh? Para que podemos estar ben orgullosos porque com, competimos con Barcelona, con Madrid e con Valladolid, eh? Dende bueno, ve. Pois, pois eso, eso, <laughs> eso Desde que... a Galicia profunda, que está moi de moda ese tema esta semana. Sí, sí eso ten, eso ten retranca. Eso ten retranca, según. Na, pensei que non falábamos co, cunha informadora, pero non, tamén ten retranca, sí, sí. sí. Xantar, única feira internacional de turismo gastronómico acreditada da Península Ibérica, o sea que... Sí, Tela marinera, eh? Exactamente. Bueno, e ademais, mm, ademais en Ourense, na, na, na, na vila Mm, das Burgas. Das Burgas, exactamente. El capital termal de Galicia. Sí, eh, que tamén, tamén o Pazo faise, faise eco delo, non? Sí, sí, sí, sí temos de todo. Tamén facedes um, um esa feira termal, non? Termatalia. Sí, temos Termatalia, sí, no mes de setembro, sí. Mm. Bueno, este ano tuvemos só un congreso, non o fixemos con feira como tal, porque ve moita xente de xuntas aquí xente de 30 países. Eh, Carai. Para o mes de setembro ainda estaba a cousa un pouco complicada para xuntar a xente de tantos países. E claro. como é algo que tens que organizar moitos meses antes, e estábamos ainda en plena pandemia, pois sí. non iba a sair adiante. Entón xa claro. dixemos, mira, deixámolo pro ano que ven e facemos unha gran feira en 2022. Claro. E este ano facemos un congreso para seguir véndonos, pero pero a feira queda para o ano. Ah. E xantar este ano non vos estedes de conta que pasou de febreiro a novembro, non sí. notastedes o cambio? Sí, sí, sí, eh, quizás por <laughs> posible, posiblemente precisamente por, por culpa da pandemia, non? Por culpa de De Tamén, bueno, todo un pouco relacionado, claro. porque en, no recinto de Espourense, onde se fai xantar, hai uns anos que nos puxeron unha pista de atletismo cuberta. Temos a mellor pista de atletismo cuberta de España. Bueno, hai tres en España, ya non son a das mellores de Europa, porque é a máis moderna tamén. Mm. Entón, vale. entre decembro a abril é a temporada que usan os atletas para correr na pista, para facer os campeonatos. Uh mm. mm-hmm. -huh. E, e cando tiñamos xantar en febreiro, pois supoñía ter que parar os campeonatos un mes para montar o xantar, celebrábamos xantar, despois ter que esperar 15 días para desmontar o, o xantar, e entón así, pasando a feira para novembro, poden facer o campeonato 4 ou 5 meses seguidos sin, sin problema. Ah. E vimos que novembro era un bo mes, porque en Ourense é un mes moi importante, o mes do San Martiño, o mes dos Magostos, Hombre. empezas a probar o viño novo, sí, empezan as matanzas, sí, sí. e tamén para, para os destinos, pois pues, empezas a vender a campaña do ano que ven, bueno, que Cadraba. Realmente o cambio de data quede así para sempre. Que cadraba, Hombre, vamos a ver, claro. que cadraba. E aparte de que cadraba, teño entendido que algúns chefs prepararon mm, cousas extraordinarias. Domingo González Lorenzo mandou unos unha... Bueno, unha... Do, Domingo é, eh, bueno, encantador. O que non argalle esa cabeciña... Que, <laughs> sí, que chef, verdad, que chef máis importante. Sí, sí, Hay aparte, da... presentamos mañá, mañá, como este ano está especialmente dedicado eh, o xantar a gastronomía dos camiños. Sí, e a promocionar, sí. pois pues, que, bueno, a xente ven a facer o camiño de Santiago pero de paso come moi ben. Claro. E, e a gastronomía pois pues, xa se converteu pois pues, nun atractivo turístico máis, o sea, tú sabes que vas facer o camiño, pero que de paso que vas tomar o teu queixo de arzúa, teu pulpiño, teu pan de mm. cea, dependendo do camiño que que elixas para vir. Claro. Sí. E, e entón mañá imos presentar Xantar pois nesa meta de todos os camiños que é mm. Santiago de Compostela An anticipándose a realización porque comezades, o sea o, o, o, Xantar, o día 3, o día 3 precisamente, sí. o, o, o día 3 do, 3 ao 7, non? 4 do 3 ao 7, sí. son 5 días de intensa actividade con máis de actividades e pero bueno, a ver un pouco tamén vendo como queremos servir como gran punto de reencontro da xente como, sabes, que isto se xa un punto sí. de decisión para decir, mira Carai. xa volvemos á normalidade. Pois eh, eh, magua, magua non poder estar aí para poder <laughs> para poder disfrutar non somente do xantar, senón da compañía, porque ti acabas de decir precisamente dese chef Domingo González, pois mm. que teredes chefs de internacionais, ademais con participación extraordinaria de, de, de, de moitos, de moitos de moitos sitios. E, e, e de países que este ano quizás un pouco reducido por culpa do, tamén do, do Claro, do, do que é complicado bicho. para eles tamén vir, en cada país hai unhas unhas restriccións distintas, uns están máis avanzados claro, menos, claro, é, é complicado. Este ano chefs temos chefs de, bueno, de Galicia, por suposto, que é o grosso, o grosso é promocionar a gastronomía galega. Mm. Temos o cos demais, pero o importante é o, o, o forte é, é promocionar a gastronomía galega. Temos a gastronomía portuguesa tamén, que non pode sí. faltar, e despois temos chefs de Costa Rica e de Perú. Ah, moi ben. Mm, eh, eh, teño entendido que, que A ver, había hai tamén un de Chile, me dixo Xosé... No, Chile foi en dúas edicións. Eh, o sea, foi a edición pasada, Chile ah, no vale, vale, Costa Rica vale. e Perú. Vale, vale, pues, vale. Sí, vale. sí, sí, pero bueno, que é eh, que é complicado hai, viaxar nestes tempos, eh? E hai eh. unha cousa que tamén non podes adiantarte moito, non, non sabes o que vai pasar o mes seguinte. Sí, pero Ahora hai... sí, ahora ya estamos na normalidade, pero hai unha, unha, ata agora unha cousa que hai que destacar precisamente para os nosos ointes eh, seguidores, que é o feito de que a, a Renfe tamén colabora moito con vosco e eh, ofrece cousas interesantes para poder ir en tren a, hasta, hasta Orense, non? Bonos, sí, e ofrece, ofrece, mira, descontos importantes do 35% no billete para a xente que veña uh -huh. e, e, bueno, e Renfe ten que ser o noso gran aliado para, si todo sale como nos prometen de ter <laughs> eh, dentro de dentro de uns meses, o AVE, ah. ah. ese AVE que esa eterna promesa que levamos sí. tantos anos oindo, que si po ano que ven, que si tal, pues parece que por fin vai ser unha realidade, E entón, pois, imagínate o que o ano que vengo o xantar a de madrileños que imos ter. Sí. <laughs> Como, dice a, como dice a cantiga, pro ano que ven e pro outro tamén. Sí, pro outro tamén, pro outro base... No, pero a ver, xa ten que ser, eh, xa é unha... Eh, necesitámoslo, necesitámoslo. E aparte Ourense é a porta de entrada a Galicia tamén sí. para alta velocidade e temos que aproveitar ese tirón. Ademais, ademais aí creo que vai ser o, o nudo de o nudo de Renfe. Claro, a porta de entrada, decimos. Sí, sí. Queremos que sexa de entrada, non a de salida, non eh, confundamos. Eh, <laughs> sí. que... Bueno, que entra normalmente sale, pero bueno, que entren e salgan, pero Pero que isto sirva para que veñan madrileños a Galicia, non eh? galegos eh, a Madrid. Eh, eh <laughs> que non é o mismo. Son tamén, tamén te, tamén te, te razón. Tes toda razón, tes. Mm. Por certo, ademais de eh, amosar a gastronomía, tamén se amosa un pouquiño a cultura galega en, en seu conxunto porque a, a, a mostra eh, vin nun, nunha pequena ilustración me parece que aparecían aí tamén máscaras do entroido e demais, sí. non? Sí, Sí, sí, sempre, bueno, aproveitábamos antes cando celebrábamos en febreiro, tiña moito tirón o entroido porque sempre pois pues, se celebraba normalmente, mm. acostumaba a cadrar pois pues, mellor 15 días ou mm. tres semanas antes do entroido. Este ano pois pues, tamén, porque temos tempo de organizarlo con tempo, que de novembro a febreiro temos temos máis tempo, pero bueno, tamén o San o Nadal, que mm. será por festas que celebrar. Sí, sí, sí, Yo, yo cocido tamén, que, que, que, que o cocido, o cocido, o cocido que non falte. Que o famoso que sabedes que o cocido de Lalín, pero este ano imos ter o cocido do Irixo. Aquí... Des. O Irixo é un concello de Ourense, non sei se coñecedes, na sí, zona de Carballiño, sí, sí, sí, sí. e, e fixe un proxecto precioso que se chama o rural tamén existe, o rural ten futuro, uh mm. -huh. e, e a través de, bueno, a través do Concello reuniu a todos os pequenos produtores de, de empresas que teñen no Concello uh mm. -huh. e eh, puxeron unha especie de plataforma de venta online dos produtos, todos asociados. E con uh mm. -huh. esos produtos van facer un menú aquí en Xantar, que inclúe precisamente o cocido e todo é con produto de empresas do, do Irixo uh -huh. entón unha forma de dinamizar o rural bueno, preciosa a ver se, se lles vai ben, que o galla que sí que vemos que ten moito a xente chama pe, preguntando polo cocido do Irixo mm, <laughs> Pois, pois pois de verdade que va, va a ter moitísima eh, moitísimo moito, éxito, moito eh, éxito seguro eh. que a participar o que pasa é que haberá que pedir casi cita para poder entrar, non? Sí, bueno, por temas de aforos, o aforo que temos agora mesmo, eh, nos, nos empezamos a organizar o xantar, claro, hai moitos meses antes. En claro. momento que organizamos, a situación non era de agora. Ahora, por fortuna, está todo máis tranquilo, vai, vanse relaxando restriccións. Pero nos, a hora de organizar a feira, o non saber moi ben que íamos ter no mes de novembro, fomos claro. igual pecamos de previsores. Mm. E entón, en vez de ter 12 restaurantes, puxemos oito dobre de gran. Mm. Uh -huh. Para que a xente poidas este, eh, manter, eh, poidas manter a distancia a distancia interpersonal, as aulas en vez de tres temos dúas, sí. eh, fora da feira nos, nos halls da entrada, nos vestíbulos da entrada moitísimo máis grandes. Tú eh. ves a feira chea, igual, pero realmente hai sí, sí, sí. menos pero máis grande, porque claro, había que dar a sensación de que a xente veña non se leva a sensación de agobio e ofrecer unha experiencia segura, que viñan aquí con seguridade, con tranquilidade, porque está todo controlado. Ca mm, compartir, pero con, con, pre con precaución tamén, ¿no? Sí, no, hai que vir ca máscara posta, simplemente claro, claro. Pues, eh, retirala no momento que estás comendo, evidentemente, sí, porque sí, comer sí. con máscara ainda non está inventado, pero pero sí que puxemos a distancia suficiente entre as mesas para que... Uh mm-hmm. -huh Claro, é un xantar novo nese sentido porque vou que darlle unha volta moitas cousas. Mm, claro, sí, claro. claro. Sí, sí. Bueno, eh, teño entendido que, bueno, celebra xantar precisamente a participación da Federación Razas Autóctonas Galegas porque, mm, bueno, pois pues ofrecen a, a, eso, as, a, o, o que temos en Galicia autóctono, non? A, a, sí, sí. a cachena, a candelá, friera... Teñen un menú baseado exclusivamente en... O sea, cada prato é un prato feito cunha raza autóctona autóctona galega. Uh mm-hmm. -huh. E son razas que están en perigo de extinción no sentido de que, bueno, que é unha crianza que hai que coidar porque senón corremos o risco de, de que desapareza. É sí, moi... Claro. E eles están, a verdade que están facendo un traballo increíble para que eso non pase pois, pois sí, eles, bueno, o Chantar celebraba precisamente esa aportación de, de porque é unha asociación ben grande, ademais te, eu lembro que me parece que que, que eu falara, mm, a ver, me parece, a ver se si, a ver se si non me equivoco, a Cachena, a Caldela, a Frie, Freires, a Limía, Vianesa, a Galiña de, de Mos, sí. a Ovella a Galega e a Cabra, non? De a cabra, sí, son oito, oito, oito razas, si non falta non, ninguna. Non me, moi ben todas. Non me esquecín, non me esquecín de ninguna. No, a ver, fa, facía referencia a eso porque mm, mm precisamente Xantar mm, mm, celebraba que, que, que o logotipo 100% uh -huh. raza autóctona participa no, nese salón internacional tan importante, non? Uh -huh. Non, si sí, é unha forma tamén de visibilizar o traballo que fan os creadores, que están facendo sí. un traballo porque para que isto non desapareza e son ah, razas claro. autóctonas nosas en plan de yeah. que tamén o é a rubia galega por exemplo, que non sí. está nesa lista pero xa a rubia galega está xa moi extendida, non corre o risco de, eh, de desaparecer no. como poden ser as outras. Eh, vos, e outra vez Esas vacas tan bonitas con sí. cornos tan grandes. Sí, <laughs> sí a que esa. Bueno, e, e outra vez disfrutar tamén das especialidades que traen dos portugueses, ¿no? Porque ti outra, ah, o ano pasado, non sei se foi o ano anterior, nos, nos falabas de que, bueno, mm, aparte do xantar ese, eses bolos e eses ah. pastéis. Ai, eh, eu son unha experta en, en repostería portuguesa. <laughs> bueno, son unha, eu son unha larpeira. De... Parece, <laughs> entón, parece... Eh, gustame eh, moito coñecer con que se come, que se toma de sobremesa en todos os Parecémonos, entonces, parecémonos moito. Entonces parecémonos moito nós. E os portugueses teñen uns doces oh. increíbles. Mm-hmm. Madre mía. Bueno, ya, eh, Todo eh, o pero riquísimo. e <laughs> acompañalo co, co, co gastronomía ainda mellor, non? Uh -huh que, que eses viños que temos de denominación de orixen paga pena non somente miralos, sino tamén degustalos, ainda pou, pouquiño a pouco, como di Armando, Armando di, hai que o viño hai que bebelo, non empuxalo. Eso. Non, si pouco a pouco. <laughs> Saborealo. Eso. Catalo, que... catalo, pero non como fan os catadores que o catan e o escupen. Nos catamos, no. pero tragamos para dentro. <laughs> Exactamente. Sí, sí, sí. sí, que tamén haberá moitas catas, non? Sí, de, de, de sí temos un tipo. programa máis de 100 actividades, temos. Outros anos temos tido máis, pero claro, había tres aulas, este ano só hai dúas, bueno, uh -huh. pero a ver, que para os tempos que corren quedounos unha edición moi xitosiña, sí, sí, de... Sí. E hai catas non só de viño, porque a xente asocia a catar viño, pero temos catas de mel, catas de conservas, uh -huh. catas de queixos, uh -huh. de licores, hai, bueno, un pouco de uh -huh. todo. Hai de todo aí, vamos. Que, que por certo, vas a disfrutar, seguro que moito traballo seguro, pero disfrutar tamén. E eh, outra outra cousa final mm, con respecto ao xantar eh, son os destinos turísticos que tamén tendes un apartado para que a xente poida disfrutar, poida elixir ou poida mirar que, que digamos que é a aportación turística para que todas as persoas que se acheguen. Sí, non só se ven a comer, tamén se ven a, bueno, aquí sobre todo están destinos onde a gastronomía xoga un papel importante. Claro. Sí. Entonces son destinos onde sabes que vas comer ben. Entón aquí eles veñen a, a mostrar pois, pues, o seu sí, sí. a súa gastronomía e ao mesmo tempo pois, o seu patrimonio, a natureza mm. e os recursos que teñen, sí, sí, pero sí. eles fan continuamente os concellos moitos fan degustación dese produto típico que normalmente é protagonista dunha festa gastronómica, mm. Galicia é a terra das festas gastronómicas temos máis de claro. 60. E, e entón é en plan de, bueno, pois pues ahora probas aquí, eu que sei, a merluza de, de celeiro de Viveiro, mm. pero despois a próxima vez vala comer sí. ali o día da festa da pescada de, de, de Viveiro. Mm. Que, sí, señor. E así todos os concellos veñen a, bueno, ofrecer o, o seu plato estrela, pero despois mm. coa idea de que volvas ali e, e comelo in situ. Exactamente. E de, de Portugal, que, que, que, ten, que, que, que me destacas? pois de Portugal, é que non se pode entender o sentarse en Portugal. Xante Portugal estuvo presente desde a primeira edición e cada ano vai a máis a cousa. Mm. Sobre todo, evidentemente, por cercanía pois á rexión de Porto Norte. Sí. Uh mm. -huh. Pero este ano pois tamén do sur ven Setúbal, que mira que queda xa máis aí o sur, cerca uh -huh. preto de Lisboa, e o ano pasado viñeron e quedaron tan contentos que este ano repiten. Sí, un claro. Uh -huh. Pois... Portugal, bueno, son pois, sí, maravillosos, sí. en plan, de degustacións hai que decir, espero para xa, que se non a xente non me come no restaurante, <laughs> sabes, en plan... sí, <laughs> claro. Son, son moi espléndidos, bueno, que as súas sí, doces, sí, os sí, bacalaos... os, Baca, o bacallau, é, bueno, é efervescencia, non? Sí, sí. Sí, sí. Das cousas máis interesantes. Bueno, teñen o seu público, a xente ven a, ven a xantar, tes, eh, como falábamos antes, do menú do vaga, que todo va mm -hmm. sin carne, tes a o arroz con lagostas da guarda, uh -huh. Des, o sea, ser dicir marisco, peixe ou bacalao de Portugal, uh -huh. cada un segundo as súas... Pero bueno, Portugal, dende logo, ten os públicos sempre. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. Bueno, que se tuvo de a presente. Escoito que, que, que che quería decir outra cousa que hai que de, destacar para que os, os nosos oites saiban. Tendes tamén o libro do, de, de Xantar que ao fin, non sei se ao principio ou ao final sempre o editades eh, podese ver a, a través de sí, da sí, página. Sí, está na web. Ahora, ahora mismo está na imprenta. Des... Que pechamos o, o por pola tarde, pero mm. nos próximos días o colgamos na web, na web porque exacto. sí que é unha completa guía do que do que se pode ver na feira. Uh -huh. En plan de tanto os menús, as actividades que vai haber, uh -huh. e despois información turística dos destinos que están presentes ou das empresas que, uh -huh, sí, participan. Sí. Eu quería destacar eso porque, non sei, os ointes e seguidores poden poder poden achegarse a él vía internet ou vía online. sí, vía sí, online. Sí, sí, e entón, sí. pois pues eso, que que nós tamén... Esta feira é mellor presencialmente, pero bueno. Claro. <laughs> Por eso estamos a falar contigo, ¿no? Porque claro. que, que, que a xente saiba que o Salón Internacional de Turismo Gastronómico de Ourense, Xantar, paga pena visitalo e ao mesmo tempo, non solamente por Xantar, sino por, por coñecer tamén persoas tan amables como ti, que nos atendes tan Bueno, tan para non é un prazer, é eh, un prazer. Aparte, unha cita xa é unha costume e un clásico. o sea, eu teño que falar con vos, ainda que sea como mínimo unha vez ao ano. Sí, sí. Eso faremos, sí, sí. A, a, deixamos de pasamos eh, sí, de largo de longo pois co, co, co Termatalia, pero que non é non é somente so xantar, sino tamén que hai moitísimas máis cousas que fan uh -huh. aí no pazo, non? Sí, sí, nós en, en Sponsor organizamos unha media de feiras ao ano. Sí, Cada sí. unha dedicada, sempre están dedicadas a cousas que lle chamamos as potencialidades da provincia de Ourense. Pero ah. decir, nós non facemos unha feira de turismo de praia porque non mm. podemos. Claro. Non tería sentido. Pero o que hai en Ourense? Pois pues en Ourense hai gastronomía, onde temos xantar, e hai uh -huh. viño. Temos unha feira, un salón do viño especializado solo no viño, uh -huh. que participan as bodegas galegas. Temos Termatalia, porque temos turismo termal, uh ah. -huh. temos Esportur Galicia, porque temos turismo de natureza, sí, temos sí. Funer, Funergal, porque temos unha industria funeraria moi potente na nosa provincia. Uh -huh. Sí, e un mes sí. falamos de xantar e de minusio, o día o mes seguinte, pois pues, de ataúdes e de urnas funerarias. Aquí o, cada mes nos especializamos nunha cousa. Está especializado nunha cousa. Claro que sí. Pois pues, agradecerche moitísimo non te incomodamos máis. Eh, de verdade que Para nós <laughs> para nós é un placer e unha honra terte cada cada vez que, que te chamamos e que nos atendes tan amablemente, de verdade, Silvia. só faltaba, que teñades, só faltaba. Que teñades Aparte a min gustame, gustame así, falo con vos e seguro que vos experto a morriña, que quedades con ganas de, ai, sabes que sí, que ben comía eu. Sabes, plan... Sa sabes, sabes que sí, sabes que sí, é verdade que que pero pero non te esquezas, eh, que prometémonos para cuando isto esa podremia que temos por aí eh, desapareza, seguro que estaremos encantados de poder achegar. Bueno, estamos xa nun pasiño máis para a normalidade. Hai que ah, ir dando pasos, pero Pasi... vamos pasiño moito a pasiño. temos pasado, sí. moito temos pasado, pero agora xa a ver se si todo volve ao seu cauce. Ben, unha aperta grande, moitísimas bueno, grazas, Silvia. Un bico a todos. <laughs> Un biquiño, chao. chao. Bueno, Xulio, Fernando, hasta aquí o programa de hoxe. Amigas, amigos, eh, quedades na sintonía de Radio San Boido 89.4 de FM, seguides aí, non vos movades, que ahora, pois, veñen cousinhas tamén curiosas. E, bueno, como digo sempre, Xulio, vale. que a noite vos o descanso e a rúa a vosa liberdade e de que xoves que ven, Eso. máis e mellor.